poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Národná identita. V relácii budeme hovoriť o súčasnom dianí v Slovensku z pohľadu národnej identity, národnoštátnych záujmov a slovensko-maďarských vzťahov s dôrazom na národnostne najmenej stálu oblasť juhu Slovenska. Budeme uvádzať fakty, skúsenosti, návrhy a riešenia, o ktorých sa málo alebo takmer vôbec nehovorí. Tak ja už pozdravujem našich poslucháčov a vítam našich stálych hostí bývalého federálneho poslanca pána Štefana Paulova z Vlasteneckého inštitútu Petra Šveca. Dobrý, Dobrý deň. deň, teším sa na reláciu, vítam poslucháčov. Aj my a pána Reného Pavlíka, člena Združenia Slovenskej inteligencie. Dobrý deň. Príjemný večer prajem a plodnú diskuziu. Ďakujem. Reláciu pripravuje a sprevádza vás ňou Margareta Višna, členka Združenia Slovenskej inteligencie a koordinátorka expertnej komisie pre slovensko-maďarské vzťahy. Dnešný názov našej relácie je Prečo je STVR kľúčová? Poslucháči môžu záujemcovia volať na telefónne číslo do slobodného vysielača a pýtať sa nás na danú tému na číslo 0 alebo plus 421 1 048 381 0101 alebo mail studiozavináč slobodnývysielac.sk Prajem vám príjemné, príjemné počúvanie. Takže môžeme ísť ako podľa nášho pravidla na aktuálne správy. Kto má nejakú, nejaký postreh z predchádzajúcich dní alebo z dnešného dňa a chce k tomu niečo povedať alebo nejaký názor, pripomienku. Ja mám iba jeden postreh. Nič sa nemení a všetko je ako keby úplne zaspaté. No tak to, <laughs> to by som aj mohla súhlasiť tom. Sú aj teda horšie, aj lepšie nejaké správy. Ja mám tie horšie samozrejme. Spomeniem aspoň teda v krátkosti k tej maďarskej hymne. Istotne počuli poslucháči ako teda sa všelikde debatovalo o tom, že e, obrázky pod maďarskou hymnou na štátnej alebo verejnoprávnej televízii maďarskej M1 sa objavil aj Bratislavský hrad, ale aj ďalšie pamiatky alebo nejaké, nejaké objekty z okolitých štátov. No ale nehovorím to preto, že by som potreboval zopakovať to, čo sa už povedalo. Nepovedala sa podstatná vec. Ak ste si všimli, neviem, či ste si to teda všimli, ale e, objavili sa tam, e, zo Slovenska sa objavil Bratislavský hrad, ktorý predstavuje ako najvyš, najvyššiu, ak by som povedal, kultúrnu, e, kultúrny inštitút. Symbol štátu. Alebo, symbol štátu. Áno, áno tak, tak aj so zastavou. A pri ostatných e, pamiatkách alebo okolitých štátov to boli len také sikulské brány alebo nejaké kultúrne pamiatky, také bežné. Takže toto je zásadný rozdiel a úplne to potvrdzuje to, čo tu my v každej relácii hovoríme, ako, aký program, akú, aký revizionistický e, maďarský program je pripravený. Ekonomicky a hospodársky ovládnuť stredoeurópsky priestor a to celý slovenský štát, nie iba juh, ako si to naivne niekto myslí, ale z ostatných štátov sú to tie oblasti, ktoré sú obývané príslušníky maďarskej menšiny. Takže to je rozdiel medzi, medzi e, tým Bratislavským hradom a pamiatkami z okolitých štátov. To je jedna vec a ešte chcem povedať, ako to aj mnohé médiá alebo nejaký, ja neviem, kto ešte všetko pomenoval, že to provokácia. Počúvala som aj toho menšinového politického dôchodcu, toho pána Bugára a e, dokonca <laughs> označil e, pána Korčoka, keď reagoval na, tuto, na tento Eh, je to precedens, môžeme hovoriť kľudne o preced, pokojne o precedense, že, že dokonca on provokuje, pretože vyvoláva eh, nejaké národnostné konflikty a vášne. Že teda mal to diplomaticky, hej, <laughs> ale nakoniec, hej, že tak paradoxne, až mi to bolo skutočne smiešne, že až natoľko to dokáže niekto pretočiť, že keď reakcia je na nejaký, nejaký, nejaký útok, tak tá reakcia je vlastne provokácia. A chcem ešte pripomenúť, že to nie je provokácia, tento Bratislavský hrad, aj tieto pamiatky z okolitých štátov. Ale to je sústavný posun a sústavné dávanie najavo signál, že z Maďarska samozrejme, že o čo tu ide. Že je to skutočne rozbehnutý revizionistický program. Toto je odkaz. To nie je provokácia. Ani ten šal nie je provokácia. To je sústavné oživovanie a sústavné utvrdzovanie sveta, aj teda tých štátov okolitých, ktorých sa to týka, že je tu naštartovaný nejaký program. Môžem doplniť? Tak aké sú vaše? Je to, je to ďalšie koliesko tej iredenty, o ktorých my tu rozprávame. Tá, tá irredentitická saláma má povedzme meter a už e, možno aj 30, 70 cm je odkrájaných po týchto maličkých kolieskách. No poviem aj ja svoj, svoj postreh. Paradoxne do istej miery budem súhlasiť s Bugárom, pretože to, jak to Korčok povedal, to bolo len také, také štekanie. Ano. E, e, diplomat vie reagovať diplomaticky. Keby im išlo skutočne o niečo diplomatické, tak progresívne Slovensko by dalo vyhlásenie, písomné vyhlásenie alebo písomnú nótu, ktorú by poslalo na maďarskú ambasádu, ale nie postaviť sa pred mikrofón a a tam vykrikovať a bliakať celý rozúrený. Na druhej strane som z toho veľmi smutný, pretože nakoniec naša vládna koalícia, z toho som smutný, z Korčoka robí vlastenca. Tak teraz vyznel Korčok ako vlastenec, ktorý boj, bojuje, bije sa do hrude za slovenskú vec a, a koalícia spí, ako šipová ruženka. To je, to, to, z toho som trošku smutný, a je to, je to jedna kontinuálna línia, lebo ak si spomeniete, kto má dobrú pamäť, ja som lekár a lekári musia mať dobrú pamäť, e, za bývalej vlády e, bolo stretnutie slovenského premiéra v Štúrove a tam akože omylom miesto slovenskej zástavy mm-hmm. vyvesili Rusku, ak si spomeniete. To nebol, to nebol omyl, to bol Presne zámer. Tak. Presne Proste náš štátny symbol tam jednoducho odignorovali. Odignorovali na štátnej, na štátnej, e, na štátnej návšteve dvoch premiérov. E, neviem presne, kto bol vtedy premiér z tých troch, čo sa vysie, e, vystriedali e, za minulej koalície. No, ale Áno, áno. Neviem, či Heger. Nie. Heger, áno, to bolo za Hegera. To bolo za Hegera. A Heger ani necekol, že tam stojí pod, pod ruskou zástavou no. a nie pod slovenskou. No, takže to je kontinuálna línia a, a ak je politickou, politickou taktikou alebo politickou stratégiou tejto koalície robiť mŕtvého chrobáka, tak si, tak si položme otázku, že eh, ako to potom chcú ďalej hrať do, s tým toho mŕtvého chrobáka. Nejako dobre. No, ja k tomu pridám ešte aj to stretnutie, lebo nejak sa to naraz tedy objavilo, hoci táto e, maďarská hymna s týmito obrázkami už beža, beží údajne rok. Aj som pozerala, že od 23. alebo 24. myslím. No ale kto pozerá, hej, televíziu? Údajne, neposielali Slováci z Maďarska tento, túto správu. No tak poviem aspoň pár mojich takých postrehov a názorov k stretnutiu predsedov vlád Slovenska a Maďarska pána Fica a Orbána v Bratislave 28.4. Nečítala som, ne, nevšimla som si žiadny nejaký taký postreh, nejaké také zo z pohľadu slovensko-maďarských vzťahov, že by bolo nejako analyzované toto stretnutie, tak e, neviem ani reagovať na to. Veľmi som si teda nevšimla. Takže moje postrehy názory. Stretnutie predsedov vlád Slovenska a Maďarska potvrdzuje, že Maďarsko cieľene pokračuje vo svojich plánoch stať sa ekonomickým a politickým pánom stredoeurópskeho priestoru. To znamená územie približne zhodujúce sa s historickým územím Uhorska. Toto je podstatné, aby sme pomenovali presne tieto tieto uh, geografické územie, pretože presne takto sa pomenováva v Maďarsku aby sme vedeli, o čo ide. Keď Maďarsko hovorí o stredoeurópskom priestore, tak to znamená e, približne zhodujúce sa územie teda s historickým Uhorskom. Ďalej, stretnutie dobrým signálom spojenectva Slovenska so štátom, v tomto prípade Maďarskom, s podobným zmýšľaním v kultúrnych otázkach pre Európsku úniu. Premiéry oboch štátov uzavreli nový dokument o ďalšom cezhraničnom rozvoji, nie však rovnocennom, ale smerom k ekonomickému a politickému ovládnutiu bývalých území Uhorska Maďarskom. Dôkazom toho je na juhu Slovenska silnejúci maďarský obchod, maďarský tovar, menšinovo Maďarsko, maďarské euroregióny, slovenské zdravotníctvo, služby a športová oblasť riadené maďarskou politikou, maďarská kultúra, maďarský jazyk a tak ďalej. Všetko to neskutočne silne. Ten, kto býva na juhu Slovenska, to veľmi dobre musí vnímať. Veľmi citlivo určite. Premiéry uviedli, že slovensko-maďarské vzťahy sú na historicky najvyššej úrovni. Podľa môjho názoru je to z dôvodu ustupovania Slovenska maďarskej politike. Maďarsko má voľnú ruku pre naplnenie svojho revizionistického cieľa. Tak ako sme to teraz hovorili pri tej hymne. Orbán nešíri veľkomaďarským šálikom v úvodzovkách a maďarskou hymnou s obrázkami bývalého Uhorska historické sentimenty, sentimenty a jeho cieľom nie je provokácia, ako sa domnievajú niektorí politológovia a médiá, ale predovšetkým sústavne vysielať čoraz sebavedomejší signál o nadradenosti a živej myšlienke Veľkého Maďarska. To je to, čo som pred chvíľou hovorila. To je presne to isté. Cieľom z maďarskej strany nie je v prvom rade potlapkať sa po pleci a ukázať, akí sú dobrí kamaráti s Robertom Ficom, ako sa domnievajú niektorí politológovia a médiá, ale v prvom rade reálne a konkrétne, reálne a konkrétne napredovanie v maďarskej revizionistickej koncepcii rozvoja karpatskej vlasti 2014 až 2030. V skutočnosti nejde o urbanizáciu Slovenskej republiky, ale o maďarizáciu Slovenska. Precedens ruského Krímu ako možné ovládnutie juhu Slovenska nie je podľa môjho názoru dobrý príklad. Maďarsko postup, postupuje tzv. mekou silou, bez konfliktu. Nie je potrebná vojenská sila. Maďarsko má ešte viacero nástrojov na donútenie Slovenska, aby sa podvolila, podvolilo politike Maďarska. No tu je ten nešťastný výrok ešte, to tiež nikto, nepočula som, že by nikto zaznamenal, nášho predsedu vlády, pána Fica kde povedal, že teším sa, že občania maďarskej národnosti žijú v dobrom spolužití s občanmi Slovenskej republiky. To trošku tak divne znelo, lebo ako by Slováci alebo obyvateľia slovenskej národnosti neexistovali, e, však občania, s ktorými žijú e, občania maďarskej národnosti sú len Slováci, alebo väčšinou Slováci, hej, alebo drvivej väčšine. Takže trošku to tak zazlievam pánovi predsedovi vlády, lebo taký skúsený politik, ako je on, by už takéto prešlapy už by nemali byť. A hlavne, keď ide o Slovákov a o, o, o, o jeho súkmeňovcov, alebo, alebo e, jak by som povedala, aj o najbližších, ako ktorí sú z celého ľudstva, tak je najbližší národ, a spolupatričnosť a národná identita by mala byť najbližšia. Každému. Orbán povedal, dohodli sme sa na tom, že bude potrebné realizovať priebežné rozvojové aktivity. V predchádzajúcom memorande bola dohoda, na 22 hraničných priechodoch, ale dokázali sme ich zvýšiť na 40. Ale bude potrebné, to dvakrát, sa poved, dvakrát povedal, bude potrebné dobudovať ďalšie tri nové cesty, tri nové mosty a priechody a niektoré chceme renovovať. Všimnite si, ten, ja som to počúvala naživo, teda aj, e, aj z archívu, ale teda Jasne to takto bolo povedané, aj v maďarčine. E, e, s touto delegáciou prišiel aj e, maďarský minister zahraničných vecí Sijarto, ktorý rokoval zase s pánom Blanárom, ministrom zahraničných vecí Slovenska. A dohodli sa teda, že Maďarsko a Slovensko otvoria druhú kapitolu zahusťovania hraničných priechodov. To, čo sme ešte teda poviem k tomu, že s čím to súvislí, lebo tie súvislosti sú podstatné. Samozrejme, že hraničné priechody sú potrebné, ale práve tie okolnosti a tie súvislosti sú podstatné. Vyjadrenie Orbána a Siarta sú v súlade s maďarským Beckerleho plánom, stratégiou rastu maďarskej ekonomiky v Karpatskej kotline 2012 až 2020. To bol ten prvý plán. Ale na, na, na tento plán nadvezujú ďalšie nové strategické dokumenty. Tento Vekerleho plán bol vypracovaný Ministerstvom národno, národného hospodárstva Maďarska a v odseku o koordinácii infraštruktúry v Karpatskej kotline sa uvádza. Zriadenie hraničných priechodov, realizácia projektov zameraných na rozvoj pohraničnej infraštruktúry, rozvoj nových cezhraničných cestných spojení a rekonštrukcia existujúcich spojení, prístupnosť existujúcich hraničných priechodov. V tom istom pláne sa v odseku o význame obchodnej siete Karpatského regiónu uvádza. Zavezuje sa, teda tá kompetentná inštitúcia, vykonávať ďalšie celovládne programy, ktoré majú vplyv na región, napríklad polnospodárstvo a rozvoj vidieka. Identifikuje celú skupinu podnikateľov vekerleho plánu, to sú tí Maďari za hranicami Maďarska, ktorá plánuje nadviazať regionálne obchodné vzťahy. Smeruje cezhraničné maďarské podniky do národných hospodárskych procesov. No nebudem to celé čítať, už to len skrátim na to, že ešte je tu jeden dokument, ktorý, teda tá koncepcia, ale e, vyberám iba tri výzvy z toho a ta, tam je e, tri výzvy ako nevyhnutné Predpoklady cezhraničného zjednotenia maďarského národa sú to vízia možnosti hospodárskeho rozvoja Maďarska a Slovenska je potrebné prepojiť najmä v oblasti energetiky, dopravy, životného prostredia a zdravotníctva uvoľniť cestu spoločen, spoločnému rozvojovému úsiliu v cezhraničných prírodných oblastiach umožniť prepojenie výroby a predaja medzi slovenskými a maďarskými podnikmi. Ďalšou z našich priorít je vytvorenie harmonickej spolupráce na rovnocennom základe, založené na spoločných záujmoch a hodnotách a vytvorenie rozvojového makroregiónu tej vymyslenej karpatskej kotliny s cieľom územného vyrovnania. Prioritou je posilnenie cezhraničných maďarsko-maďarských vzťahov, pretože v tomto ohľade možno asi najviac rozvíjať národnú súdržnosť. A posledná veta. Jedným z základn- zo základov budovania jednotného národného hospodárstva v Karpatskej kotline je vytvorenie jednotného trhu práce. Všetko sú to e, citácie z e, tých dokumentov, ktoré som aj uvádzala, aj z ďalších, ďalších, všetko je v archíve expertnej komisie. To znamená, že Viktor Orbán návštevu v Bratislave zabil jednou ranou niekoľko múch. Okrem iného opätovne si zaviazal slovenského spojenca, teda Slovenskú republiku voči Bruselu, a získal ďalšiu podporu na realizáciu tzv. Veľkého Maďarska. No čo získalo Slovensko, to <clears throat> asi ani netreba veľmi dávať na, na, že čo. Istotne spojenca, to sme hovorili, ale otázke slovensko-maďarského e, hospodárstva alebo rozvoja obcho- nejakých, nejakých obchodných vzťahov, to je absolútne v mínuse. Takže ak máte ešte k tomuto pripomienky, tak, mm, alebo teda nejaké postrehy, tak e, môžeme sa k tomu ešte mm, o tomto porozprávať a potom pôjdeme ďalej. Ja mám dve. Poprvé, vy dôsledne rozlišujete Maďarsko a Uhorsko, tak, že my tomu veľmi dobre rozumieme, ale Maďari e, takýto pojem, ako je Uhorsko, nepoznajú. Oni poznajú len, len Maďarsko. Ano. S týmto pojmom ehm, šíria svoju, eh, svoj narratív do celého sveta. Vo všetkých knihách sa, eh, historických sa píše o Maďarsku, nie o Uhorsku. V tých knihách, ktoré ehm, píšu Maďari. To je prvá vec. Tým pádom, ešte k tomu doplním, že tým pádom všetci vedia, že Maďarsko eh, bolo až po Polsko. A a s ním aj rátajú, takže e, vínou našich e, historikov, musím to povedať takto, vínou našich historikov, ktorí čušia a neviem z akého dôvodu pravdepodobne aj oni dostali tú infekciu e, politickej korektnosti. toto vlastne funguje, platí a všetci o tom vedia, okrem nás, ktorí si myslíme, že, že existovalo nejaké Uhorsko. A druhá vec je, že maďarská diplomacia funguje na, na princípe obrovskej histórie. Maďarská história pozná diplomatov od, odkedy vzniklo Maďarsko, odkedy majú eh, a dávajú si veľký pozor na to, že eh, kto je maďarský diplomat. Na rozdiel od našich eh, diplomatov, ktorí po väčšine, po väčšine sú trafikanti. A podľa toho sa aj chovajú. Nemajú vystupovanie, nemajú vzdelanie, e, nemajú vedomosti, e, nemajú národné cítenie po väčšine a keby ho mali, tak e, vlády takýchto diplomatov stiahnu z obehu a, a neviem, či dostanú doma nejakú trafiku, ale rozhodne nedostanú diplomatický post. 70 rokov spoločného štátu s Českom myslím si, že našich diplomatov by sme spočítali za tú dobu na prstoch jednej ruky. Takže e, nemôžete sa čudovať, e, že premiér našej, a premiér našej vlády a, a diplomatický zbor sa nebude e, tu na vedieť brániť a, a vystupovať. Sú radi, že môžu brať vláda čušia a sú politicky korektní. Iba to som chcel povedať. Ďakujem. No, mm -hmm. troška sa milíte. Troška Ďakujem. sa milíte. E, ten štát spoločný, ktorý sme žili, tak sa volal po, po nemecky Österreichische Ungarn, po maďarsky Ostrák Maďar. A to sme si len my rozlišili Maďarsko a Uhorsko. Ale vždy to bolo Ungáriše a vždy to bolo Maďar. A keď sa prijala Trianonská zmluva, tak Maďari si ponechali ten svoj názov z Uhorska. Takže to len my rozlišujeme v našej reči, ale e, v Nemčine alebo v angličtine je Ungariše alebo Maďar alebo e, proste, proste to isté. Takže, takže to, to musíme na to iným, iným spôsobom ísť a to nie je chyba Nemcov, ani Maďarov, ani Angličanov, že ten názov je taký, to my musíme vedieť vysvetliť, že to je iný štátny útvar. Ale Prepač, s tými hranicami... Potvrdili ste to, čo som hovoril. Vy ste to potvrdili, čo som hovoril, že len my to rozlišujeme a, a všade vo svete vedia, že je to Maďarsko. Sto, stotož, stotožňujú to, nevidia v tom rozdiel. No ano. a E, ja som chcel k tým hraniciam povedať len toľko, že s Maďarskom máme pri 654 kilometrovej hranici 40 cestných prechodov a 9, 9 železničných. Že máme cestné prechody každých 16 kilometrov. To znamená, že pomaly už, ka, už pomaly v každej dedine to máme. Kde to budeme 17,4. No a e, treba s Polskom, s ktorým máme 540 kilometrovú hranicu, Máme 18 priechodov, ani nie polovičku a nikto nemá pocit, že, že by sme tam mali zdvojnásobiť alebo strojnásobiť počet, počet cestných prechodov. A železničné priechody máme len 3. Že to potom, to je proste eh, absolútne ne, v nerovnováhe, nevyvážené. No, takže ja, no, akože sa dohodli, že budú, vybudujú ďalšie tri, no tak ešte na nejakom potôčiku a na nejakej brázde vybudujú prechod. Však to sú všetko náklady, nakoniec to viaže na seba aj nejaký personál. To proste, to proste už nie je vôbec ani racionálne, aby to tak fungovalo. No keď hovoríte o tomto, pán Pálov, tak mm, ja som sa dočítala, dozvedela, že 17,4 bolo, ak si dobre pamätám, ale to už je jedno plus minus kilometr, ale že chcú mať taký e, roz, um, rozsah, alebo teda po, e, hustotu, medzi hustotu, hustotu áno, e, ako je v Rakúsku a to každý šiestý kilometr. Sice Rakúsko, kde? Maďarska... Prosím? Ra- Rakúsko, Maďarsko má každých 6 kilometrov. No, no údajne tak. No, to by údajne. som no, teda pochyboval. No dobre, však e, netreba <laughs> im veriť všetko, hej, ale teda možno, že povedali, že za Uhorska, ale e, tu treba rátať aj kompy. Nákladné, aj také um, tie um, osobné, čo ano. sú na, na nie na Žitom ostrove, ale pri Gabčíkov, pod Gabčíkovom, nad Gabčíkovom. Aha. Takže aj to treba rátať, čak aj tuto je Štúrové a ešte ďalšia bude, aj most sa plánuje, teda, takže to všetko bude zahusťovať, veď oni sa chcú dostať údajne, to som si neoverovala, ale údajne na tú úroveň ako za Uhorska. Takže bude to, bude sa to ešte zahusťovať, určite. No tak za Uhorska určite nebolo toľko prechodov ani toľko mostov. No, toto Však si vlastne treba vtedy overiť. to neboli hraničné prechody, lebo to bol jeden štát. Nie Takže hraničné, to... ale cez rieku. No, tak vtedy určite toľko mostov nebolo. Však postaviť most v minulom stor 19. storočí to nebola jednoduchá vec. Aj dnes stavať mosty to nie je také jednoduché. U Dobrohošti je z maďarskej strany cyklolávka alebo most už pripravený. E, čaká sa na to, že sa napojí aj slovenská strana. Ak by bol ten bývalý minister dopravy, teraz si nespomeniem, ako sa volal ten Šermiar, ak by bol ministrom dopravy ešte možno o mesiac dlhšie, tak e, tá cyklolávka už perfektne funguje. Takže to už je z maďarskej strany pripravené len na to, aby sa to premostilo. E, cesta je tam e, hotová a, a len z našej strany pár, pár kilometrov, možno že ani nie kilometr, treba napojiť a už to beží. Takže bude 43. či 42. lebo koľko. Pracuje ja som sa, sa na... o, o tomto pojmoslovi, to mám poznačené aj, že e, rozprudila sa taká debata mailová minule, že ako pomenovať Maďarsko. Oni si dali skratený názov Maďarsko z Maďarskej republiky za nejakým účelom. Ja som sa dozvedela, že to bolo za účelom toho, aby sa lepšie svet identifikoval, aj Maďari samozrejme, s Uhorskom. A Čiže používa sa skrátená forma. My nemusíme používať takisto skrátenú formu, jak si oni schválili, a teraz my to povinne musíme takto používať. Takže je na nás opäť, aby sme si určili my sami, ako štát teda, alebo aj predstavitelia štátny vládny, ako budeme pomenovať Maďarsko. Neviem, také, e, tak, taký názov, uh, už išiel úplne až pán Hrnko, navrhoval, že keď je to Maďarosák, tak doslovný preklad je maďarská krajina. Všetko s malými písmenami. <laughs> Takže takáto verzia je možná. Aj tu by sme si mali ako v tomto urobiť jasno, že ako pomenovať tento štát. No, Takže, prečo, no. prečo, jaký je v to, jaký, a jakú no, lebo... máme volať ako Maďarsko? No Maďarsko je, keď ho voláme Maďarsko, tak sa ako keby sme sa mm, naviazali, alebo naviazali sme na to, čo oni sledujú týmto názvom. No skrátením. a ako, by ste ho ináč volali? No, Hunsko. buď Maďarská republika, tak dá sa aj Maďarsko ale, skrátenie, ale... ale oficiálne Maďarská republika, Maďarská krajina. Maďarská Aha. republika, oni zmenili si svoju ústavu a premenovali sa z Maďarskej republiky na Maďarsko. Áno, so, ja viem, ale no, to je oni oficiálne... republika? Nie, oni nie sú republika, oni sú Maďarsko. A môj osobný názor, čisto osobný názor, je, že, na, že slovo republika odtiaľ vypustili na to, aby mohli urobiť e, znova monarchiu. No veď keď je to Maďarsko, hovorím. Pre, keď je to Maďarsko, tak na čele štátu môže byť e, král, cisár. Tak, tak, tak, tak. No, ale keby boli republika, tak by nemohla byť na, če, na čele štá, štátu, e, ja no. neviem, hlava pomazaná, kráľ tak, alebo císar. Tak. No teraz takže, otázka... my, takže my už nemôžeme volať Maďarská republika, lebo oficiálne sa volajú Maďarsko. No veď práve to je teraz otázka, že či aj systémom sú republika. Čak nie sú no, kráľovstvo. No, systémom, no nie sú kráľovstvo, sú, sú no, systémom no, pre... sú parlamentná demokracia, ale ale to je, to je parlamentná demokracia, z ktorej vypustili názov, e, názov republika. No toto by ma zaujímalo aj z toho medzinárodného pohľadu, ako by sme my mohli pomenovať, lebo tým, že my vlastne budeme pomenovať Maďarsko Maďarskom, my tak, ich e, musíme volať tak, ako sa volajú, my ich nemôžeme volať republika, keď nie sú republika. No veď preto sa pýtam na to, že či je to, či je to a nie pýtam, teda na, uvažujem nad tým, alebo potrebujem nejaké možno, že aj ďalšie názory, že či republika je absolútne nepriateľné, keď oni majú skratený názov. Proste ich voláme neoficiálne. To, to, potom, to potom oni nás môžu volať Felvitek. Povedia, keď si to proste... Keď nás, no keď, nás, keď, nás, keď my od nich žiadame oficiálny názov Slovenská republika, tak oni majú právo od nás žiadať, že Maďarsko. Ale toto je, toto je, toto, toto neriešme teraz, pretože toto neriešme teraz. Toto je, myslím si, že mimo, mimo diapazonu aj dnešnej témy. A dnešnej témy, áno, tak by sa... No dobre, ja to len ako sa zamýšľam nad tým už dlhodobejšie a v rámci toho, toho tej témy. Dobre, takže ja by som ešte spomenula jednu takú, takú ne, nepríjemnú správu, čo som sa teda, no nepríjemnú správu, prečítala som si to na stránkach ministerstva e, vnútra Slovenskej republiky, kde z okolností som natrafila na túto stránku nechtiac proste, kde je pod e, kolónkami okresné riaditeľstvo Hasického záchranného zboru E, okresné riaditeľstva. Je uvedené okresné riaditeľstvo aj v Dunajskej strede. A až som bola prekvapená, že či aj celoslovensky platí dvojazyčnosť pre celé Slovensko, pretože tu je uh, uvádzané tieto informácie dvojazyčne. Ale ako dvojazyčne? Okresné riaditeľstvo, čítam presne, jak to tam je napísané. Okresné riaditeľstvo HAZZ ako Hasický a záchranný zbor v Dunajskej strede je písané malým písmenom, veľké samozrejme začatočné a za tým nasleduje veľké, všetko veľkými písmenami v maďarskom jazyku preklad. Potom ďalej je tu okresné riaditeľstvo, znovu písané okresné riaditeľstvo e, hasického záchranného zboru v Dunajskej strede zase. Je to druhé po menšinovom maďarskom jazyku. A ďalej je tu malým, písmen, malým typom písma e, riaditeľom ORHAZZ v Dunajskej strede dvojbodka podplukovník Judr František Feher. Takto presne je to napísané v štátnom jazyku malým písmom. Malým fontom, ako aby sme si rozumeli nielen mali, e, malým typom pís, malým písmom a začiatočne veľké, ale aj celé malým písmom a pod tým, e, pod to, pod tým je text v menšnom maďarskom jazyku všetko veľkým a ešte aj väčším fontom. A potom nasleduje ďalšie texty Hasická stanica v Dunajskej strede, zase všetko malým a za tým všetko veľkým pís, písmom, typom písma aj veľké písmená, všetko veľké písmená. Hasická stanica v Šamoríne, Hasická stanica vo Veľkom Mederi. Takže to som e, až teda bola prekvapená, lebo tu neplatí zákon, e, kde teda dosahujú, dosahuje obec 15% e, obyvateľstva nejakej menšiny. Tak neviem, toto sú veľmi zvláštne. Ja by som to považovala až za provokáciu, pretože opačný je problém. Na juhu Slovenska sa väčšinou stretávame, že nie sú uvádzané texty v štátnom jazyku. A tu vidíme ako príklad vzor práve opak, a to ministerstva, čo je štátna, štátna správa, ako veselo dvojazyčne. Tak to považujem vyslovene za, za provokáciu, pretože to nie je prvýkrát. Rovnako už sme tu spomínali aj v ďalších relá- predošlých reláciách, že že kde všade sa ako celoštátne objavuje menšinový maďarský jazyk alebo nejaké texty, ktoré tam vôbec e, nemajú byť podľa zákona, už tu mi pripadá ako holubník a už ten tlak veľký e, mi pripadá veľký a dokonca aj provokácia. Tak neviem, či ste sa stretli s týmto, lebo má sa aj tá stránka slovensko.sk, v rámci toho systému informačného government, či ak sa to volá, má sa celé prekladať do štyroch, troch jazykov, štyroch. No nevadí, ideme ďalej. Na deň hasičov to bolo 4.5., sa vysokí štátni úradníci z okresného riaditeľstva, práve z tohto okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Dunajskej strede E, zúčastnili z prievodu Gabčíkové pod maďarskými vlajkami, maďarskými trikolorami. Takže to bolo také zvláštne, že keď tam idú dobrovoľní hasiči a teda sa považujú, teda že, že sa cítia byť takí Maďari, že musia mať maďarské trikolory, ešte to by som ako možno, že sa tak prižmúrila o kohoci. nie je to úcta voči štátu, aj štátnym symbolom, aj, aj slovenskému národu, aj proste kultúre ako takej, ale že tam idú e, štátni predstavitelia, ani jedna trikolora Slovenská národná, ani jeden veniec alebo nejaká vlajka. A zase musím povedať tie súvislosti. Už v 2015. Inštitút pre národný a strategický výskum v skratke NSKI, ako maďačne skratke, uzavreli, aj to, aj to som tu už spomínala, do akej hĺbky sa ide v tomto maďarskom revizionistickom programe. Teda ten, už v 2015 bola založená sieť dobrovoľných hasičov tej tzv. karpatskej kotliny v Sarvaši aj s účastníkmi tzv. Felvideku. A štátna inštitúcia, pán Paolo, vidíte, a bez veselo si používajú Felvidek. Už keď naozaj musia, tak už tedy použijú Slovákia. Ale bežne sa používa Felvidek. No dobre, takže s účastníkmi z Felvideku, Zakarpatská, Sedmohradská, Vojvodina, Maďarská. Sieť dobrovoľných hasičov tej úvodzovkách Karpatskej kotliny koordinuje Maďarská asociácia hasičov. Takže vidíme, že je to riadené, je tu viacero e, správ a údajov o tom, ako dopodrobná sú riadení títo hasiči, ako uzatvorili zmluvu. A tu ešte poviem jednu citáciu <clears throat> na tomto, e, na tejto, na tomto e, podujatí 2015. Ministerský komisár úradu predsedu vlády Orbána vysvetlil, že Maďari majú povinnosť, citujem, opäť intelektuálne obývať Karpatskú kotlinu. Tento prístup odráža vznik siete dobrovoľných hasičov karpatskej vlasti. Pokračuje storočný mierový diktát a uskutočňuje zjednotenie E, v zátvorke maďarského národa na úrovni hasičov, čo je cieľom a úlohou vlády v zátvorke Viktora Orbána v systéme národnej spolupráce, teda maďarskej národnej spolupráce a teda tej maďarskej revizionistickej koncepcie. Takže vidíme, ako to súvisí Je to nenápadné alebo absolútne neškodne vyzerajúce podujatia. Lebo nestranný pozorovateľ môže si povedať, že však teda mali nejaký sprievod, však v poriadku. Lenže je to riadené. To je podstatné. Je to riadené to Maďarskou asociáciou e, hasičov. A ešte napriek tomu ministerstvo vnútra uvádza s takýmto ponižením štátneho jazyka údaje aj dvojazyčne. No. Má ešte niekto nejaké správy ktoré by sme mali spomenúť? No, ja sa chcel opýtať, oni sú platení vo forintoch, títo hasiči, alebo sú platení v eurách? Viete, Podľa toho, eurá, odkiaľ to ide. Či ich tie eurá neurážajú, lebo, lebo ja mám taký dojem, že oni by mali byť platení vo forintoch. No veď, aj, keď ide aj tie striekačky sú... by mali byť eh, kúpené za forinty a mám taký dojem, že eh, by neboli proti tomu, keby boli za forinty kúpené, brali by to. Je to keď rozkrojíte salámu dobrú, tak ona má mozaiku. A toto je jeden, jeden prvok tej mozaiky, toho tenkého kolieska iridentistickej salámy, je presne aj toto. A tieto e, prvky sa v tých kolieskach nachádzajú, nech sa pozrite do ktorejkoľvek e, dediny e, na tomto území, do ktorejkoľvek správy, kamkoľvek sa pozrite, všade tieto drobné kolieska e, mozaiky vidíte? No, ani ich nestihneme, nestíhame sledovať. Preto stále tvrdím, že musí byť nejaká inštitúcia, ktorá sa bude zaoberať týmito vecami. Tak môžeme prejsť na hlavnú tému? No poďme. Je Takže, dôležitá veľmi. Áno, a bude, aj nebude stačiť zase čas. Tak ja poviem aspoň na začiatok ten úvod asi, čo chcem povedať v dnešnej relácie. Aj teda poslucháči boli zorientovaní Mm, z čoho sa teda budeme odvíjať naša debata. Rada STVR prijala žiadosti piatich kandidátov na generálneho riaditeľa STVR. Následne sa bude konať výber a schvaľovanie. Je najvyšší čas, aby verejnoprávne médium dostalo konečne objektivitu, pravdu a poznanie najmä v spravodajstve, ale aj vo výchovno-vzdelávacích reláciách, v reláciách o našich dejinách, kultúre a ďalších oblastiach. STVR je jedným z kľúčových médií v informovaní verejnosti. Ak získa čo najvyššiu možnú objektivitu, môže sa mediálny priestor a nálada spoločnosti výraznejšie zmeniť. Alebo meniť. Hostia relácie sa teda zamerajú na STVR a mediálne prostredie z rôznych uhlov pohľadov, pohľadu vrátane slovensko-maďarských vzťahov z pohľadu odborného aj bežného príjimatelia. My nie sme teda nejakí mediálni mágovi, aby sme hovorili tie súvislosti, no ale ako z pohľadu tako na zdravotníctvo. My teda dva, ja s pánom Renem e, sa pozerám ako pacienti, ale pán Pavlov ako, ako lekár. Takže e, z tohto pohľadu, by nás nie, nikto nekonfrontoval s tým, že my sme nejakí mediálni analytici. Ešte poviem všeobecné údaje, e, akom štádiu je teda tá, e, ten proces voľby generálneho riaditeľa. Na pozíciu generálneho riaditeľa STVR kandiduje 5 uchádzačov Martina Flašikova, Martin Jakubec, Peter Janku, Norbert Majer a Igor Slanina. Mená kandidátov zverejnila na svojom pondelkovom rokovaní Rada STVR, jedným z bodov rokovania rady, ktorá má podľa aktuálneho znenia zákona kompetenciu voliť i odvolať generálneho riaditeľa, bolo otvorený obálok s nomináciami prihlásených kandidátov. Rada STVR zverejnila výzvu na prihlasovanie kandidátov 2. apríla. Uchádzači o post štatutára STVR sa mohli prihlásiť do 17. apríla. Medzi podmienky patrí vysokoškolské e, vzdelanie 2. stupňa, najmenej 5-ročná odborná prax v oblasti riadenia. A kandidáti mali predložiť aj projekt riadenia a rozvoja STVR. Výberové konanie na post generálneho riaditeľa súvisí so zmenou zákona, ktorým sa od vláni vtedajšia RTVS zmenila na STVR a skončil sa zároveň mandát generálneho riaditeľa Luboša Machaja. Súčasným povereným riaditeľom je Igor Slanina do konca júna. Takže kedy budú voľby prebiehať, to teda neviem, nedoz, nedozvedela som sa, ale pravdepodobne už v máji, niekde sa hovorí, že už v máji by mal byť zvolený, niekde koncom mája, že by mal byť zvolený nový generálny riaditeľ. Typuje sa teda, že by to mal byť pán Igor Slanina. Ten, Takže čo bol chcete... doteraz? Ten, čo bol doteraz? Áno, do konca júna a... je tuším. Áno, do konca júna. A to kto typuje, že tento bude znova? Neviem, už niekde som to počula alebo čítala. Alebo to hovorili vládnej koalície, už neviem. Ja mám dve poznámočky, môžem? No, nech sa páči. Poprvé, obdivujem, ako za tie roky čo ja som vyšiel zo školy, sa kadencia e, rečí zrýchlila. Až to chvíľami prestávam e, vnímať, ako rýchlo vám to ide. To je prvá vec. A druhá vec, vy ste povedali niečo ako, že, že alebo naznačili, že my sa nemôžeme, alebo ne, nie sme celkom kompetentní vyjadrovať sa k rozhlasu a televízii. Ja si myslím, že práve my sme tí kompetentní, ktorí sa majú tomu vyjadrovať, pretože rozhlas a televízia tu funguje práve kvôli nám, nie kvôli tým odborníkom z rozhlasu a televízie, ale kvôli verejnosti, ktorá ju počúva. A teda je to veľmi dôležité, čo hovoríte vy a čo hovoríme aj my dvaja, aj keď jeden z nás je, je prduch a, a druhý je e, kardiolog. No, pán Pavlov, chcete pokračovať, alebo... Viete čo, vzali ste mi dých a som stratil chuť vôbec e, pokračovať v tomto programe, lebo ak má byť kandidátom Igor Slanina, tak 1,5 roka cirkusov, čo sa okolo STVR robili, boli zbytočné. Však on je poverený vedením a neurobil nič, nepohol, nepohol prstom, akurát Jančkárovu preradil z, e, z STV z, pro, z prvého programu na program 24. To, to, Nebolo to preto, že nie je ešte zvolený, ale len poverený? <laughs> Ale však poverený má personálnu kompetenciu ako? Čo, nemôže ani no, upratovačku že... vymeniť? No. no. Však on môže Neviem. príjmať. Samozrejme, že nie. Však možno má nejaké ekonomické, že nejaké miliónové zmluvy nemohol podpisovať, ale personálne a organizačné kompetencie, akože on nemôže vymenovať však on vymenoval nového riaditeľa spravodajstva, teraz čo je slnečkárka ako, ako bič. Však tých ľudí, čo tam sú, všetkých on ustanovil do funkcie. Ak má byť slanina, tak môžeme tento program ukončiť. A... <laughs> Nie, a... on je len kandidát, ale e, ja chcem povedať, nadvezujem na vás, pán Pavlov, okoľko menší plat má slanina ako ten bývalý riaditeľ normálny? Okoľko menší? o toľko menšie má aj kompetencie. To znamená, že ak má rovnaký plat, ako mal ten predchádzajúci riaditeľ, tak musí mať aj také isté kompetencie. A vyhodiť takých expertov, e, ktorých nenávidí celé Slovensko z, e, od, od mikrofónu, tak to určite mohol urobiť a on to neurobil. Naozaj pán Pavlo má 100% pravdu, že, že riaditeľ ja. Slanina už sa preukázal a vieme, že tam nemá čo robiť. Ja pokiaľ no. viem, ja som sa to snažil a pokiaľ viem, tak som zistil, že on má obmedzené kompetencie, že, že dlhodobé ekonomické, že on nemôže teraz podpísať zmluvu na 35-dielný seriál, ktorý sa mm-hmm. bude 5 rokov vysielať. No, že proste on má on tým odôvodňoval, že za to on aj nepodpísal tie zmluvy o športových prenosoch, lebo že futbal, e, hokejové majstrovstva sveta, že 5 rokov dopredu podpísať on nemohol. No, lebo mm, akože... Hej, mm, ale ale také, neviem. že aby, aby prevádzkové problémy, že tam vymení toho vedúceho za toho vedúceho a toho presunie tam a toho onam, to No jednoznačne vieme, že teda tá situácia sa nezmenila. To vieme, minimálne, hej, minimálne. Takže tam treba pokračovať, pretože my tu máme množstvo e, nie že problémov, veď e, nemôže verejnoprávna televízia byť ako súkromná televízia. Veď ona sa správa ako súkromná, však si to poviem postupne, roz, chcela by som to rozo, rozobrať na drobné. Či bude ten, lebo onen, my musíme kriticky stále sa stavať k týmto veciam, hlavne k takej kľúčovej E, mediálne inštitúcie, ako je verejnoprávna televízia. Takže, no, kompetentný som myslela, e, pán Pavlík, že nie sme mediálni e, odborníci. Tak som to myslela. Samozrejme, že ako, ako e, príjimatelia e, programov... veľmi, teda... Ja si myslím, teda ja aspoň som veľmi dôležitý. A, <laughs> a pohľadu televízie aj rozhlasu. Som veľmi dôležitý. A preto si myslím, že aj tá slovenská televízia a rozhlas je tak dôležitá, že je až kľúčová. Prečo? Lebo by mala informovať obyvateľov štátu otvorene, mala by ho informovať komplexne, pravdivo, včasne, dôsledne a nezaujato. A prečo otvorene? lebo selektovanie pravdy je manipulácia verejnej mienky, ktorá skôr či neskôr bude odhalená, čím sa hodnovernosť tohto média, teda slovenského rozhlasu a televízie, veľmi oslabuje. Prečo komplexne? Lebo nie len samotný fakt, ale aj súvislosti sú dôležité. Občan musí byť informovaný o pozitívach aj negatívach daného faktu, danej udalosti a danej príhody Uh, vidíme to pri tom covide. Tam dokázala slovenská televízia aj rozhlas úplne eliminovať ľudí, ktorí mali iný názor. Toto je predsa nemysliteľné v, objektívnej, v objektívnom médiu. A prečo, kom, prečo pravdivo? Lebo lož má krátke nohy, autor klamstva stratí meno už mu nikto nebude veriť a v médiách e, štátu nemá čo robiť na masáž vedomia prekrútenou pravdou sú určené presne súkromné médiá platené súkromnými zdrojmi a, a redaktori týchto médií sú platení práve za to, že dokážu šikovne klamať. A prečo včasne? No, lebo informácia podaná neskoro e, je úplne zbytočná. Môže byť zaujímavá, ale už nie je aktuálna. A prečo dôsledne? lebo aj vynechaná maličkosť, ktorá sa v danej chvíli javí ako nedôležitá, môže byť v konečnom dôsledku veľmi závažná, tak závažná, že je až fatálna. Môže tá drobná informácia zmeniť vlastne všetko, čo ten e, daný človek e, rozprával a čo tvrdil a prečo nezaujaté? Akékoľvek zaujatie redaktorom pri oznamovaní faktov je vo svojej podstate jeho skreslovanie a ovplyvne objektívny názor príjimateľa. To sme videli pri, pri tých politických diskuziách, eh, keď eh, redaktori eh, svojim vystupovaním Eh, znepríjemňovali eh, človekovi, ktorý mal iný názor, teda nekonfer, ten názor, ktorý nebol oficiálny. Keď mal tento človek iný názor, tak ten redaktor mu tak skákal do reči, až, až ste si mysleli, že ste na nejaké atletické súťaži. A úloha štátneho média, hovorím, štátneho média je širokospektrálna, dlhodobo zanedbávaná. V súčasnosti sa takmer neodlišuje od e, súkromných, už ste to povedali aj vy, jazyková úroveň, spisovná čistota, artikulácia, premyslená, premyslená prístupňa putovo vykonávaná národne a vlastenecky vedená edukácia, aj kultúrna zložka vysielania je na úrovni prízemia, ak nepriamo suterénu. To sa musí zmeniť rozhodne, to by sme očakávali od nového riaditeľa, že to bude robiť. Prečo je to tak? Lebo všetko, naozaj všetko riadia politické strany. Štát by mal stáť na troch pilieroch moci. Na zákonodarnej to je parlament, výkonnej, to je vláda a súdnej. No, myslím teraz všetky súdy. Piliere by mali byť samostatné, nezávislé, oddelené a v rovnováhe moci. A tieto zásady sú porušené, piliere nefungujú, štát nefunguje. Občania sú nespokojní a čo to vedie k občanským nepokojom, štrajkom, občanskej neposlušnosti. To, čo by mal riešiť štát, začnú riešiť občania a smeruje to k revolúcii. Stále úpornejšie sa natiska otázka, na čom je taký štát. Potrebujem štát, ktorý má iba využíva naplnenie svojho rozpočtu, aby ho následne politici bez mojho vedomia a súhlasu beztresne, beztrestne rozhádzali. Toto všetko by mal sledovať e, nezávislý štátom riadený, štátom podporovaný e, verejný rozhlas a verejná televízia. A kľúčové slovo je politici. Nie občania, ale odborníci na riadenie štátu. Ale politici nesú vínu za súčasný stav. Politici dokázali najskôr atomizovať občanov, aby následne takmer totálne znefunkčili všetky tri piliere parlament nefunguje, vláda nefunguje, ani súdy nefungujú. Všetko, čo robia, je iba akože riešia nepodstatné kauzy, problémy, úlety a podobné veci. Proste maličkosti. Závažné veci iba odkladajú. Veľkí zločinci, veľké trestné činy a veľké kauzy ako by zamrzli. Scéna je strachom a nenávisťou tak zaplnená, že všetky zložky zodpovedné za chod štátu sú paralizované. Každý pozná prešlapy každého a vie, že aj super má dosť informácií o jeho pochybeniach. Výsledok nečinné ticho pred burkou. Práve tu je veľmi dôležitá úloha odvážne, odborne a fundovanie pracujúceho rozhlasu a televízie. Nezaujate zverejňovať, odhalovať, poukazovať. A nemenej dôležitá úloha štátu a štátnych médií je kultivovanie národa názov slovenský nesmie byť iba akési prídavné meno. Veď vieme, že STVR e, malo v minulosti len dve bodky, už ani to S tam nebolo. Aj tak teraz má. No, ale názov má STVR. Jaj. Pozrime sa na našich najbližších susedov, ako oni plnia úlohu vychovávať občanov k e, láske ich štátnosti. Vedia to robiť a uvedomujú si dôležitosť pôsobenia v tejto oblasti. E, mám na mysli teraz e, konkrétne Čechov a Maďarov. Češi, aj keď kúpia zemiaky v Štúrove, tak kľudne do tých lupienkov povedia lupinky z českých brambúrku. <laughs> a my, aj keby sme ich vykopali tie zemiaky mm. niekde na Slovensku, tak uh, ani nepípneme o tom, že sú slovenské. Uvedomili občan dokonale informovaný a históriu svojho štátu pozná informovaný o obetiach a útrapách bardov bojovať, bojov e, za jazyk, za národ, si bude štátnosť, ktorá jediná všetko, za čo trpeli, je e, vážiť. A, a to by mala byť taktiež úloha slovenskej televízie a rozhlasu na riaditeľovi bude záležať, ale ešte viacej bude záležať na fungovaní e, rady, pretože rada rozhoduje a, a keď tam bude zbabeli riaditeľ a rada, ktorá bude obsahovať e, viacej slniečkárov ako národniarov, tak taká rada nás povedie presne do, do náručia. Rada je už zvolená, to vieme, aká je rada. No, takže vieme, aká je rada. Teraz ide o to, čo s tou radou bude robiť riaditeľ a ako budú spolu pôsobiť a, a bude to veľmi dôležité. Obávam sa, tak ako sa doteraz nič nezmenilo, že aj naďalej sa nič nezmení. Končil som. Záleží, akí sú kandidáti. No, pán Pavlov? No, ja by som so svojím kolegom 90, 90% súhlasil. <laughs> Ďakujem. Ale jedno, jed, jednu vetu nikdy viac nepovedzte, keď budete so mnou v relácii, lebo prestanem s vami do relácie chodiť. Keď ste povedali, že na čo mi je taký štát, a potom aký štát chcete? Rakúsko, Uhorsko, Československo? Alebo... Počkajte. Vždy je nejaký štát. Takú vetu, že na čo mi je taký štát, to, Pavlov, mojej to v relácii pre... so mnou nikdy viac nepovedzte. a neskáčte mi do reči. Ale to... vyznelo. Ja, vy, možno ste to ináč mysleli, ale takto vyznelo. Ale v ostatnom, čo ste hovorili, všetkom s vami súhlasím. Tak doplním, že ja som to myslel takto. Ak všetko nefunguje, ak občan bude zle informovaný, ak e, zistí, že si nemôže vo svojom štáte ani, ani poriadne vzdychnúť, tak nebude mať tento štát rád. Ak o tom štáte nebude vedieť, ak o jeho bardoch nebude vedieť, ak, si nebude, eh, ak sa nedozvie v škole, ako fungovala minulosť, tak nakoniec musí dospieť celkom logicky tej myšlienke, na čo mám takýto štát. Preto si myslím, že úloha rozhlasu je aj v tej edukatívnej oblasti, že musí proste tých občanov aj vychovávať. To som chcel povedať. Nie, že ja sa pýtam, na čom je taký štát. Ja sa pýtam, prečo ten rozhlas nefunguje tak, ako má. A dúfam, že volením riaditeľa bude rozhlas fungovať. No toto viacerí prichádzajú k tomu, však dneska som sa rozprávala práve s jedným a to bol starší pán, a on sám hovorí, že nech deti idú preč, lebo to, čo tu v tomto štáte. No presne toto, čo ste hovorili, pán Pavlov. Jednoducho staršie generácie prichádzajú k týmto záverom. Takže žiaľ Bohu, ako, e, lebo to majú zase cez tie médiá tlačené do hlavy. Presne toto. No, ja by som aspoň zo pár takých myšlienok povedala z toho poslania programovej služby STVR. Čo všetko by mala robiť, je to pekne napísané, ale hm, čo je realita, čo je skutočnosť. Slovenská televízia a rozhlas je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania, televízneho vysielania. Je tu niekoľko chýb aj v ďalších textoch, napríklad, no to, to už ani nehovorím, že programovú službu Slovenskej televízie a rozhlasu, spravodajské publicistické do... No nie je to nejako tam, chyba je, je to tam, že nie je to doplnené. No, to teraz e, ešte ďalšie také myšlienky, čo sú tu, čo som tak vybrala že tieto e, programové služby sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, morálnemu vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti, poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí Slovenskej republiky i v zahraničí na slobodné utváranie názorov, rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu, pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, tak aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj vedomostnej spoločnosti a tak ďalej, tak ďalej. Na tri riadky, ak to tu tak pozerám, je, k čomu všetkému treba byť lojálny. Ako treba všetkých možných, ktorí sú úplne iní, rozdielní a ja neviem, treba rešpektovať, všetko treba rešpektovať, tak e, to je zase podľa môjho názoru trošku tak na druhej strane konia. No ale <clears throat> to sme si na to už zvykli, že štát ako keby diktoval, lebo to nie je iba jediný dokument, ktorý takto to, také, tak, tak, takto, takéto E, myšlienky vsúva, že tá diverzita, že musí byť povinná, musí byť povinne rozmanitý. Veď to si ľudia povedia, keď chcú mať názory, ako chcú byť kultúrne orientovaní a nie štát musí na silu tlačiť tú rozmanitosť. Toto je pre mňa veľká prekážka, veľ, veľký problém proste. Tak e, buď sme e, <clears throat> jedna kultúra podobná a v tom sú nejaké, v tej kultúre slovenskej sú nejaké odlišnosti, drobné, ale nie sú podstatné v skutočnosti sme slovenský národ, ktorý má svoju identitu. A tá nie je rozmanitá až tak, že, že stále to treba do nekonečná výzvy otlačiť a, a stále to. Potom pravda, že sú takéto problémy, rozhádanosť. No ja tiež ako súhlasím <clears throat> s pánom Pavlikom takmer vo všetkom, lebo e, skutočne, že to vidíme to rovnako, však máme to vlastenecké národné cítenie, tak to vidíme podobne. Ja možno, že poviem trošku, aj, aj doplním, aj konkrétnejšie. Mne chýbajú národné farby v štúdiách. V spravodajstve sú národné farby, ale opačné poradie, neviem, či ste si všimli. A keď som tak porovnávala <clears throat> e, štátne alebo verejnoprávne televízie, Česká a Maďarska, tak tí na tom nie sú o nič lepšie četečko má napríklad červeno-čiernu farbu, neviem z akého dôvodu čiernu, to si neviem predstaviť, že prečo tam čierna. To by mal mať svoj nejaký jasný signál, aké farby e, poskytuje, alebo signál dáva, aké farby má televízia verejnoprávna. To musí byť odôvodnené, prečo čierna, prečo, ja neviem, aké šľaké farby sú ako v tých štúdiách to musí všetko mať svoje odvodne. Maďarská televízia, tá m jednotka má napríklad len taký sivý nejaký znak, nejaký tvár, to je, ale e, tiež to nemá národné farby. To už som až prekvapená. No ale ďalej som nesledovala, aké majú, aké majú tie národné prejavy. No, e, celkovo badať samozrejme úpadok kultúry a kultivovanosti rôzne výrazy, ktoré používajú aj redaktori, aj e, uvádzači rôznych relácií alebo mm, moderátori. Ministri bežne sa používa, e, používajú slova, poviem to tak, ako sa to používa, bordel, hej, miesto neporiadkov, basa. To by vôbec nemalo zaznieť vo verejnoprávnych ani v žiadnych. No ale teraz hovoríme o verejnoprávnej televízii. Takéto e, slova tohto typu by tam nemali zaznieť. Má sa povedať spisovne neutrálne, ne, neutrálny názov, pomenovanie. Tak ten úpadok spravodajských relácií, to je jasné. Sú <clears throat> mladí, neskúsení, sústavne sa meniaci redaktori, potom vznikajú detinské reportáže, ktoré proste O ničom nevypovedajú. Takže žiaľ Bohu, aj toto vidím ako, ako nedostatok. Neviem, e, tá trojka to má celkom dobre vyriešené, majú tých e, <clears throat> regionálnych redaktorov, ktorí sú stáli, už sú tam dlhé roky, by som povedala, a už nie sú najmladší. Takže toto majú oni dobre vyriešené. Vidí sa mi to celkom také priateľné. No a neviem, či ste si všimli to za, len za tieto dva dní som zaznamenala, že sami českí analytici, politológovia, komentátori. A že teda trojka dáva českých e, tých e, analytikov, tak by som ešte chápala, lebo pokiaľ viem, český vlastník, tak tlačí e, to Československá televízia skôr, tak tu tlačí české názory, samozrejme pohľady, aké majú Slováci mať, tak to sú české. No ale prečo to robí verejnoprávna televízia? My máme vlastných odborníkov, No a tá Slovenčina skutočne, že je veľmi, veľmi uh, nes, ani nie, že len nespisovná, ale nesprávna. Už o tom ani nehovorím, že sa nemekčí detenile, detenili. Vetná konštrukcia je podľa angličtiny. Potom ako? Potom čo? To sú vyslovene presné <clears throat> preklady z angličtiny tak je to už všade, už sa to tak viac menej udomácnilo, ale nie je to správne. To, to ešte jazykoveci, ešte v tom čase pred desetimi rokmi, keď sa to sem, alebo možno, že aj skôr, keď sa to sem, e, začalo sa to používať, tak e, sa už jazykoveci vyjadrovali, že to nie je správne. Ja som to tiež hneď teda zaznamenala, že niečo mi tam nesedí, že čo to je zrazu za nová, nová e, konštrukcia, má byť potom keď, alebo potom, ja neviem, kedy, alebo jak, aká ďalšia podraďovacia spojka tam má byť. Zlá intonácia, gramatické chyby, nesprávna výslovnosť. A spoznajte a užívajte si, to je už toľko toho, že už, už naozaj je to už veľmi primitív, do primitívnych až, až takých uh, hraníc to ide. Užívajte si, samé užívajte si. <clears throat> No, ja to mám tiež poznačené, že úpadok politických debát a skákanie do reči. To je niečo, e, to je niečo neskutočné, jak tí redaktori, ale vo verejnoprávnej televízii. A hlavne, keď začne hovoriť iný názor, aký má <laughs> povedať ten politik, alebo niekto, kto tam sedí ako host, to skutočne toto treba prekopať tieto e, politické debaty. No a čo teraz je návrh, že nevysielať v nedelu ako politiku, tak ja som absolútne za tento návrh. Pán predseda vlády navrhuje, že tú nedelnú politiku e, vypustiť. Dnes, včera, včera, myslím, hovoril o tom pán Kerry zo Smeru a tiež sa o tomto debatovalo a povedal, on tak nie, nie úplne objektívne povedal, že on teda je, za to je to tradícia, neviem, 30 ročná alebo koľko, ale skutočne, že tí ľudia si neoddychnú od tej politiky. Darmo, že oponuje sa argumentmi, že ale vtedy sú najviac schopní nasávať ako, mm, tých informácií a to cez že nemajú čas. Nie, nemyslím si to. Nedelu by mal byť kľud. Aj, aj s obchodmi jak to bolo predtým. Lebo naozaj sme potom uštvaní, ľudia sú stále v napätí, ani tu nedelu nie, nie je pokoj. No a ešte spomeniem konkrétne relácie, že napríklad o 5 minút 12 alebo hlavné správy. To či sa tak zaužívalo posledné roky, že najprv sa povie nejaká, nejaká správa a až potom sa pozdraví. Je tiež také zvláštne, také nie, neúctivé je to podľa mňa. Ja to, ja to nečítam ako, uh, že ja potrebujem s, s, za každú cenu už aj vedieť správy bez toho. Veď vy keď sa stretnete s niekým, tak ide vám povedať niekto hneď, alebo idete povedať niekomu najprv niečo, čo už aj potrebujete povedať tomu človeku, až potom sa pozdravíte. Najprv sa pozdravia ľudia, slušne. Takže toto považujem tiež za taký nedostatok. Ehm, prejav politickej orientácie redaktorov, to je to, čo sme už hovorili aj minule, hlavne teda v súkromných médiách, ale vidím to samozrejme aj v STVR. Redaktor nemá čo vyjadrovať svoj názor, ale má viesť tú debatu. Ale všimla som si, že to už je jedno, že na akej politickej, e, aká politická orientácia, ale ale e, dáva najavo svoju politickú orientáciu. Tam nesmiete pri redaktorovi, ani pri politi politológovi alebo nejakom analytikovi vedieť, že akej orientácie nemalo by sa podľa môjho názoru. No potom som si tu zaznačila, pozrela som si zo pár relácií, lebo ja neviem, už ani, ani nepozerám e, televíziu, iba tie politické debaty, ktoré potrebujem nutne k mojej práci, <clears throat> ale tie ďalšie relácie alebo ďalší program nepozerám a slovenský rozhlas už vôbec nie, pretože e, to je nepočúvateľné. Mne to tak strašne e, reže uši, tá slovenčina nesprávna, že to nedokážem už počúvať. A nehovoriac o tom, že nie idú slovenské, slovenská hudba, alebo to často premiešavajú s tou e, inojazyčnou hudbou. Nehovorím, že by som si nevypoč nevypočula, ale ale ne, nesedí mi to tam, proste neviem, aj hlavne kvôli tej slenči, aj tie programy sú na takej nízkej úrovni, mnohé, mnohé, že fakt si neviem veľmi vybrať. Tak e, vyberieme, že som nehovorila iba kritiku, tak našla som také relácie, ktoré sa mi páčili vyslovene. Nejaká, e, také, taký seriál to je teraz, že listy z frontu. A jednu som si pozrela takú časť, že čo bola polná pošta. Veľmi kultivovaná relácia, páčilo sa mi to. No, takže sú aj také, neviem, kedy to beží, ale čo som si v archíve pozrela, aby som mala trošku taký prehľad. A zaujímavá vec, že čo som si všimla, viacero relácií som si pozrela a buď tam bola zmienka alebo účasť nejakých maďarských účinkujúcich. E, nech, nechápem, jak je to možné, že v toľkých reláciách mm, je vysielanie pre národnostné menšiny, tak je to určené na to, tak neviem, je to zvláštne. No. No a potom e, sú tu aj e, také relácie ako do tretice všetko dobré. Ties, no v to, týchto reláciách sa nachádzajú títo e, maďarskí účinkujúci. Že, a do tretice všetko dobré. Tiesňová linka, doma je doma. To len tak, aby som konkrétne hovorila k tým reláciám. Potom napríklad, čo sa mi ešte páčilo, boli, boli kvalitné o Andrejovi Sladkovičovi a potom z ľudových slávností z Terchovej, myslím to bolo, a veď sme boli u gazdu Dobrého. To sa mi vyslovene páčilo. To boli pekne spracované programy. Potom tu bol jeden, to som už dávnejšie ako zaznamenala, že je taký dokument Prípad Slovenská republika, kde je moderátor, a myslím, že aj tvorca, e, moderátor Bomír Bajaník. Tak to som myslím, že reagovala na, na tento tento dokument, že Slovenská republika nie je žiadny prípad. To je samozrejme asociácia na to, že to je, že to je proste nejaký prípad pre vyšetr, nejaký súd alebo nejakého prokurátora. To sa tým chcelo povedať. No a neviem, či ste zaznamenali, včera bol, e, bol dokument Felvidek Horná zem. Tiež to považujem za provokáciu, pretože teraz je výročie oslobodenia, alebo teda víťazstva nad fašizmom. A tu mal byť odvyselený dokument, ak teda z nášho pohľadu, o čom sa vôbec takmer nehovorí, je situácia, čo tu bolo teda na juhu za viedenskej arbitráži. Veď máme dopodrobná zmapované výpovede tých postihnutých Slovakov, ako sa na nich aktuje na tie slovenské rodiny, aj pri výmene obyvateľstva. O tom ani mekefe nie je ale všade, všade v médiách aj ďalších je stále, jak my ubližujeme Slováci, jak ubližovali všetkým iným, len stále Slováci ubližovali. Takže e, toto považujem vyslovene za provokáciu, že aby sme zase, my zase si sypali popol na hlavu Slováci, lebo čo zase sa postváralo. Nechcem teraz rozmazávať, nemáme tú tému teraz vo zameranú reláciu takto, že teraz čo ideme hovoriť o, o tom vysídlovaní alebo o, tom, o, tom, e, o tej výmene obyvateľstva. No len to hovorím ako, ako teraz program, ako, ako dokument. No potom sa mi vyslovene už aj názvom páčili relácie prísa o mňa chrobák hlave chvíľka poézie. Chvíľka poézie nadvezuje na tú nedelnú chvíľku poézie, ak si pamätáte, čo bývala v nedelu Teraz to býva asi cez týždeň, niekedy po obede, alebo kedy. Ale zase by som to nedala po obede. Dala by som to večer, aby sa ľudia ukludnili. <laughs> Proste, aby tam bola aj tak, lebo to je všetko divoké. Divoké to všetko. Je to také, také agresívne, že ľudia nemajú stále kľud. No, nie, takže... Nejde eh, ani o ten kľud, ale napríklad ja keď som maturoval, Pokoj. tak nedelná chvíľka poezie mi veľmi pomáhala, lebo to tí spisovatelia, o ktorých som sa učil ich tvorbu, tak v nedelnej chvíľke poezie som ich počúval. To má no. aj taký edukatívny význam. Na čo sa maturant učí o Mihálikovi, Kostrovi, Smrekovi, keď nič si od nich nepreči, neprečíta, ale keby v nedelu bola, e, boli Smrekové básničky, tak básne, tak by si to vypočul a získal by nejakú predstavu o tom, čo sa učí. No, Prepačte, Môže... že som vám skočil do reči. Nie, ja som už skončila túto, túto e, časť a potom prejdem na ďalšiu časť, ešte čo tu mám, tak možno, aby ste sa aj mohli, vy mohli vyjadriť. A ja skočím. Nech sa páči. A ja skočím do reči, ak sa neurazíte. Tak. Ja som skončila. To. <laughs> V Čechách existujú dve češtiny. Oficiálne dve češtiny. Jedna je hovorová, ktorou sa rozpráva bežne na ulici, dosť sa odlišuje od e, spisovnej češtiny. Nepochybujem o tom, že každý český redaktor túto hovorovú češtinu používa, ale vo chvíli, keď sadne k mikrofónu, tak používa prísne spisovnú češtinu. Aj by sa hambil za to, že povedal nejaký, nejaký výraz e, z ulice. Na rozdiel od našich e, redaktorov Čeština, češtinu si vážia, v škole ju, jej dávajú patričný, patričnú úroveň a dôraz, učia o tých ľuďoch, ktorí tú češtinu robili a, a sú na ňu hrdí. Naši redaktori sa ani v škole nenaučia poriadne. Veď ste videli z posledného prehľadu uh, maturity, uh, sa vyjadrili študenti, že skúšky z angličtiny im dopadli lepšie ako zo slovenčiny. No, je toto možné? Áno, čítala som. To, to je predsa mm, jasná chyba niekde v tom školskom systéme. Veď nemôže mať e, so slovenčinou väčší problém ako, ako s angličtinou, ako s cudzím jazykom. Chápem ešte mm, nerad ale predsa chápem, že žiak, ktorý e, neviem, študuje niekde v Gabčíkove, či chodí do školy niekde v Gabčíkove, že neovláda perfektne Slovenčinu. Ale aby slovenský študent, Slovák zo slovenskej školy videný nevedel slovom a písomom ovládať e, rodný jazyk, tak to je hamba školstva. To je, tam je základ. Eh, také, také slangové alebo také hlúpe výrazy, ako že idem vonku. To, to keď počujem, mňa až trhne pri tej obrazovke. A takých vecí je, eh, idem sa vysprchovať, namiesto toho, aby sa išiel osprchovať. Idem auto zaparkovať, namiesto toho povie, že ide odparkovať auto. Čo potom urobí s tým autom, keď do ňo sadne, hodí tam rýchlo a odchádza? Neodparkuje ho? Tak to sú také veci, nad ktorými sa tí redaktori absolútne nezamýšľajú a trieskajú tie, tie vetné zvraty, ako keby sa o nič nejednalo. A samozrejme, že tá edukatívna činnosť, ktorá by mala byť úplne základ, čak je to ich nástroj. Nie, Slovenčina je nástroj tých redaktorov, tak, tak ten nástroj by mali perfektne ovládať. A niekto by mal na nich dozerať, aby tam nevystupovali jak takí poloblbci. No, slovenský rozhlas má, má tuším 10 štúdií, hej, ja ich musím vymenovať. Je to štúdio Slovensko, Devín, FM, Patria, potom je Regina Západ, Regina Stred a Regina Východ a potom je Rádio Slovakia Internet, Rádio Junior a Rádio Literatúra. A zabudli ste na Rádio Patria Nev v Košiciach. No tak ja som si to dneska pozeral a to, to, presne toto rádio som na tom zozname nevidel, ale, ale asi existuje, teda nie, asi no, určite no, no. existuje, keď to vravíte. Po, no, poviem za chvíľku. Ne, nepochybujem o tom. Tak v týchto rádiách by ste mali počuť tú irečitú Slovenčinu, najmä v, tej, v, tej, v tom rádiu Patria, pretože aby tí Maďari vedeli, uh, ako Slovenčina znie. A a dnes nie ani tam, dokonca ani v tej, tej litere nie je čistá slovenčina. Je najvyšší čas, aby nové, nový riaditeľ sa pozrel na čistotu jazyka e, v redakciách, nielen v televízii, ale najmä v tom e, hovorenom slove e, v rádiu. No, to som rád, toto som vás celkom rád počúval, lebo som si myslel, že to iba ja som tak zaťažený lebo tiež akože mi píli už uši, keď v televízii počujem redaktora, keď povie, že trebalo. Čo? No. no, keď no. v televízii e, ke, keď, keď e, v televízii rozprávajú 3 dní dozadu, však to je čisté, už tak nenávidia Rusov, ale Rusizmus preberajú. Tri, tri gada tam nazad, 3 roky dozadu, tak u nás hovoria 3 roky dozadu. A budúcnosť ešte nezačali hovoriť, že 3 roky dopredu. To je taká absurdita, no, že to, to, je, to je hrozné, keď nepovie, no to je nepovie pred 3 rokmi, ale povie 3 roky dozadu po dobrej... redaktori, keď povedia, že trafil sa do brány, no trafiť sa môžete iba vtedy, keď si chcete streliť gulku do hlavy, ale hráč trafi do brány, nie, že trafí sa do brány. A keď ste vyspomínali tú kadenciu, že rýchla kadencia, to je čist, čisté preberanie z angličtiny, americká angličtina má ka, takú rýchlu kadenciu a ja, ja sa vždy veľmi zlomyselne usmieva, usmievam, keď taký redaktor roz, miesto pán prezident povie pán prezent No on sa tak ponáhla, že prezident je dlhé slovo, tak, tak to povie, že pán prezident, No tak to, e, na mieste pána prezidenta by som sa ohradil, že oslo, oslovujte ma slušne. A, no. Takže e, čo sa týka tej gramatiky, tom, to, to je úplne zúfale. To je úplne zú, naozaj že zúfale, že čist, jazyková čistota, e, to, to áno, to plne s vami súhlasím. A čo sa týka tej teatrojky, TA e, teatrojka má 100% českého, českého majiteľa, e, je to pán Michal Voráček, ktorý so, cez svoju spoločnosť Bloomberg Media v roku 2022 to kúpil a ja z toho vysielania e, si dovolím povedať, že trojka je využívaná na presadzovanie českých politických záujmov na, v Slovensku. To, Na čo, na čo má e, e, predstaviteľ neziskovej organizácie z Prahy nám rozprávať niečo, niečo. Však my máme takých neziskoviek milión a nepotrebujeme ešte neziskovku z Prahy a expert z Prahy a, a politolog z Brna už len čakám, kedy upratovačky z Masarykovej univerzity sa začnú vyjadrovať k slovenským problémom. To je, to, je, to je vyslovene trend, to je pretlačanie českého politického narratívu a českých politických záujmov v slovenskom prostredí. Toto, že toto by nový riaditeľ by si mal byť toho vedomý a vo, proti tomu zakročovať. A, že, če, a slovenská televízia teraz to tak pasívne vezie, vezie sa v tom prúde a pasívne to preberá tento trend. No, neviem, či pasívne, ja mám taký dev, že priam infekčne to preberá. Aj to. Uh, lebo napríklad používajú také veci, že, že vezmite miesto. Nemen si plac. Teda eh, v češtine hm. to, bežne sa to používa, že vente miesto, ale v slovenčine to nemá čo robiť. To, to určite nie je slovenský zvrat. Ďalej sa snažia redaktori používať české názvy, napríklad na neslušné, nemravné slovo česti bežne používajú, že sprosté slovo. Neslušné, hej? Sprosté rovná sa v češtine neslušné. A my, teda naši redaktori tiež používajú, že, že použil sprosté slovo, pre nás je sprosté slovo hlúpe slovo. To je úplne niečo iné ako, ako významovo. Presne takisto, keď na miesto múdry povedia chytrý. Chytrý Áno. je... Takže, to je to je, je vyslovene čes, český význam toho slova je, je iný ako slovenský význam toho slova. Tak no, preto si myslím, že je to infekčné. A už minule sme sa rozprávali o tom, že Československo nikdy nezaniklo oficiálne. Len my si myslíme, že máme Slovenskú republiku a že všetci to rešpektujú. My sami to E, nerešpektujeme, lebo keby sme to rešpektovali, tak už tá československá zástava už dávno e, je niekde na, na medzinárodnom súde, ale e, my sme politicky konkrétni korektní, tak sa to volá, že politicky korektní a pritom si myslím, že politicky hlúpy. No, pretože... Viete čo, myslím si, že som to už v tejto relácii vysvetloval. E, nie je to tak. E, oni, to, to je také typické čecháčkovstvo, lebo zástava ako štátny symbol je presne definovaný. A v Československu, v Československu bola zástava definovaná tak, že ten modrý klín siahal do polovice dĺžky zástavy. A oni si to zmenili z, z, z jednej polovice na tri osminy. Že opticky to nikto nezbadá, ale ale z právneho hľadiska by sme neúspeli, pretože nie je to tá istá zástava. Nie, je, nie sú to polovica, čiže 4 osminy, ale 3 osminy. To, to je také čeká... Áno, také čecháčkovstvo. No. My sme sa ja o niečo také ani nepokúsili ja myslím si, že keby nie, sme... To je, nám, to, je, to, je nám, to je nám cudzie, lebo teoreticky my sme mohli si tú zástavu nechať a dať ten modrý klin do dvoch tretín. No, a nebola by tá istá, ale bola by tá istá. No, <laughs> no viete, to tak je... Naša je krajšia aj tak teraz. Áno, naša je no, krajšia. To nejde, len ide o tú značku, že, že hej, z pohľadu hej. zahraničia oni to vnímajú rovnako. Oni, oni si nevšimli, že tu vznikol iný štát. Veď ani v minulosti Československo nebolo oficiálny názov, no teda oficiálny bol, ale, ale v bežnej hovorovej reči bolo Čeko. Ja keď som, e, keď som e, um, reprezentoval, už som to možno hovoril, e, reprezentoval Slovensko v Budapešti, tak mňa vyzývali na, na bedňu Čeko. Čenko, mm, René Pavlík, hej, to, to bolo úplne bežné. Oni by um, mohli povedať Felvidek, Slovensko im sa zadieralo a používali slovo Čeko, samozrejme, že som nešiel. Ale to znamená, že z toho pohľadu vonkajšieho je tá zástava stále rovnaká no keď ju zmenšíte, nikto si nevšimne, že, že je to niečo iné. Takže my, my nie sme dôslední, možno, že absolútne v ničom, ani v tom jazyku, ani v reprezentácii, ani... Ale pán Pavlík, po vojne ako krásne rozprávali tie redaktorky. Tak boli dôsledné a bola... bola bol, e, e, ale, ale, Slovenčina. Ale v slovenskom rozhlase bol um, meter ktorý ich tam bičoval každý deň, no, ktorý, to, ktorý to, sedel to, pri uh, rádiu a, a jednotlivým redaktorkám a redaktorom si písal poznámky, eh, kde spravili eh, zlé klesnutie hlasu, kde použili zlé slovo, to už bol vrchol. Za, no, za to takže sme nie... Dneska to tam chýba. No, áno. Ja len pripomeniem pre poslucháčov... Hovoril som o pánovi Opýtať. Áno. ktorí by sa chceli opýtať niečo alebo zapojiť do debaty. Telefónne číslo do slobodného vysielača je 0, e, 0 alebo teda plus 421 048 381 0101 alebo keď chcú napísať studio zavináč slobodný vysielač.sk ak majú záujem, nech sa páči. Ale ja by som sa opýtala vás obidvoch, aké programy teraz e, STVR pozeráte, alebo v rozhlase, čo počúvate, aké programy. Či da, čo je pre vás zaujímavé a prečo? Vôbec asi nič. <laughs> Ja No, hm? ťažká otázka. A v televízii politické. Politické programy v nedelu. Akorát v nedelu. Keď sa to zruší, a keď sa to zruší, tak kedy budete pozerať? Keď budú. Asi, ke, asi keď budú. Ale občas si pozriem, alebo snažím sa pozerať reláciu do kríža, tá býva občas zaujímavá a je v nej aj nádych objektivity občas, čo bohužiaľ každým dňom stráca a stráca ta trojka, ktorá už má svojho dvorného politologa Radovana Štefančíka, ktorý sa už ani nesnaží tváriť, že je nezaujatý a objektívny, ktorý je už vyslovene antifico, na vlne antificoizmu sa vezie. Ja s pánom Pavlovom súhlasím a myslím si, že... Asi, to je asi tak všetko. Ne, televíziu nepo... toho radovaná Štefančíka aj vy máte tak prečítaného. Áno, presne s vami súhlasím, pretože e, poprvé kultúrne programy, o ktorých by sme mohli e, rozprávať a seriály, ktoré sú v slovenskej televízii, tak tie sa z môjho pohľadu pozerať nedajú. A, a politické, tak a, e, to si pustím začiatok a keď vidím, aká je tam skladba, tak to väčšinou e, prepnem a pridám si viacej polievky do taniera. Ale <laughs> je to, je to naozaj, keď sa manželke podarí tie, tie rezance a, a hovedzia polievka, tak z toho má vyslovenú radosť o mnoho väčšiu, ako keď vidím tie zaujaté e, diskuzie v televízii, to je katastrofa. No, kultúrne programy, e, trošku ma mrzelo, že slovenská televízia neprenášala e, program z Národného divadla, rád by som si pozrel tú, tú nemožnú, nemožnú e, spevačku Netrebko videl som krásne... To určite, to určite ona nedovolila. To, viete, to zase ako k takým veciam ona musí ale, dať súhlas. Ale to, mňa to mrzelo. Mrzeť ma to môže. Možno, a... viete, možno dala súhlas, že je to natočené a že ja neviem, o pol roka to pustia. Ale no, priamy prenos to by mu, muselo byť s jej súhlasom. To akože zas. Ale k tomu, že čo v slovenskej televízii, viete, zas mali by sme rozmýšľať aj nad nejakou takou koncepčnou prácou, no, lebo mne to prekáža, že 30 rokov existuje Slovenská republika, 30 rokov na Vianoce nám vždy postia tri oliešky pre popolušku a mm. Honza málem králem a, a, a všetky tie české rozprávky Voskovca a Vericha, že nevedia natočiť niečo také, no, no, Nemôžu, ja si myslím, že nie je kvalita. Nemôžu natočiť. Prosím, viete si predstaviť kvalita. takého stankého, že by, že by no. taký stanke robil program? Netrebko vyčítali, že mala strašne e, drahú, e, drahú, drahé vystúpenie, vystúpenie, že to veľmi stálo peňazí. Naplnila tú, e, tú sálu, naplnila, hádam, za dva týždne. Chcel by som vidieť, za koľko by tú sálu naplnil uh, ja, uh, <laughs> Fialová a Stanke. Keby oni povedali, tak ideme do Národného divadla urobiť produkciu, eh, za jaký dlhý čas by sa diváci na nich išli pozrieť tak, aby to tam bolo plné. Veď to je uh, už z tohto samotného princípu je jasne vidieť, že, že je niečo hnilé v tomto štáte že je najvyšší čas, aby už sa zmenil rozhlas a televízia a vôbec kultúra. E, chudera ministerka e, trpí, pretože e, takíto ľudia, musím povedať, nekultúrni, jej nepríjemňujú život maximálne. Obdivujem ju, že, že vydržala s nervami a že ešte to nezložila. Tie škandály, ktoré sa objavujú každú chvíľu, tak to je, to je na basu. Nikto nebol zatvorený zatiaľ. A dokiaľ sa nebudú aj tresty rovnať e, zlým činom, tak e, nemôžeme postúpiť dopredu. Tí ľudia, ktorí e, ujdu trestu, tak tí pôsobia na tej verejnosti. Aj redaktori, veď, veď ste to povedali, pán Pavlov, že ten redaktor, ktorý neobstal a proti ktorému už sa celé Slovensko stavia, tak ten redaktor sa presunie len z jednej redakcie do druhej alebo z jedného programu do iného. Z jedného tak, kanála na druhý. Z jedného kanála. Taký hríb napríklad, veď, veď to, to je e, vyslovený protištátny živá. A on tam funguje napriek tomu, že teda neviem, akú má sledovanosť, ale, ale to je katastrofa. Ja ešte spomeniem reklamu. To istotne viete, že um, sa pripravovala, neviem, ktoré, či to bolo v Lani, lebo kedy pred Lani, uh, zákon o reklame, kde som mala, alebo ktorý zákon, to bol už neviem, ale mala sa uh, Cieľom bolo, že aby reklama, zvuk reklamy bol na tej istej zvukovej úrovni ako mm-hmm. um, bežný program, ktorý ide. Však všimli ste si určite, že teda, že je hlasnejšie ako e, ide program bežný. Takže mňa toto teda vie veľmi vytočiť hlavne, preto, nie len preto, keby to bolo aj kultivované, tak mi to vadí, ale navyše je to ešte aj dosť primitívne tie reklamy. Je to pre širokú masu, samozrejme, pre neviem koho ešte. Uh, tak e, stále sa to nedarí ako, ako dať na tú nižšiu zvukovú úroveň, ako by malo byť. Takže... Áno, nepočujem. Telefón, áno, nech sa páči, máme telefón. Ja predpokladám a môžem sa miliť, že vaši dvaja hostia, aj vy, pani moderátorka, pravdepodobne nepočúvate aj nejaké iné relácie, napríklad na slovenom vysielači, ako je Trikolóra, ako je napríklad Kasus Belly. A prečo to hovorím? Pretože veľa ľudí obyčajných ľudí, čo sa nečudujem, nevidí súvislosti s tým, čo sa deje. A poviem to asi takto. E, pán Michielko, ktorý je, alebo bol v tej rade, kde sa vyberali, vyberali títo, ako to sa volá, e, zastúpenie uh, v televízii a rozhlase, tam boli nejakí právnici, vety, Rada Tak povedal, povedal to, že v podstate teraz E, sú oni zodpovední za to, že kto bude zvolený za toho riaditeľa. Teraz neviem, či aj rozhlasu, aj televízie spolu. A čo chcem povedať? Pán Michalko, ale iní e, povedali to, a ľudia by ste mali dožadovať, vy, vy ako keď hovoríte, že máte reláciu národná identita, tak mali by ste veľmi pozorne sledovať, že každý jeden z týchto právnikov um, um, a proste, ktorí sú tam boli zvolení, ale aj tých jednotlivých e, štúdí, ktorých ste napovedali, tých 11 či 12, musia byť zverejnené kontakty telefonické, e-mailové a je našou úlohou občanov, alebo aj vás, keď už ste akože dôchodcovia, nemyslím všetci, sledovať a ľudia sa musia domáhať, hlavne písomne, ale ak to nejde, tak svojou osobnou účasťou dožadovať sa tých vecí, ako je vstup do RTVS, e, verejných diskusí, a hlavne dožadovať sa to, čo ste práve vyvenovali, alebo keď som si prešiel aj vaše relácie, myslím spätne nejakých 2, 3, 4 mesiace, tak náhodne podľa popisu relácie, tak to by ste mali e, teraz sa dožadovať proste tej, medi tej aj mediálnej rady, čo sa týka kontroly médií a tak ďalej. Takže to je moja poznámka, lebo ja mám taký pocit, že vás tak počúvam, aj tie staré relácie, že jednoducho nezaznamenali ste, že napríklad na tých reláciách trikolore, alebo povedali, nezaznamenali ste to, že keď e, stále utočili ľudia na pána Michalka, že prečo ešte je z RTVS taká situácia, aká to je. Takže boli tam zmenené určité procesy a postupy a v podstate teraz je to v tej rukách e, tých dvoch právnikov, a tej pani, ktorá teraz má na starosti, čo sa týka vysielania, ona bola bývalá, mala na starosť Jugoslavy, teraz mi vypadlo to meno, ale to bude sa čím ďalej viacej obmielať. Takže to je moja reakcia na vašu súčasnú reláciu ale aj spätne, povedzme, keď som počúval od prvej relácie, e, ktorá bola uvedená na Slobodnom vysielači. Ďakujem pekne a monitorujte a domáhajte sa všade vždy a všetko. A ináč moja relácia obľúbená na, Slovo- na slovenskom tomto rozhlase je Janko Hráško, lebo chvála Bohu, ešte tam hrajú ľudovú hudbu aj nejaké tie rozprávky slovenské. Takže mm. to je taká spätná väzba. Do počutia. Ďakuj, ďakujeme pekne, do počutia. No, e, Áno, veľa toho bolo povedané, však my nie sme nejakí mediálni experti. Neviem, či hovoril post, pán poslucháč e, o našej relácii, lebo my sa venujeme väčšinou slovensko-maďarským vzťahom, médiám sa občas venujeme, ale teraz pre, preto sme zaradili túto reláciu, lebo je to teda súčasné, súčasné, súčasný proces, teda tá voľba generálneho riaditeľa. No a E, samozrejme, že e, bolo by to treba možno, že komplexnejšie aj ostatné e, médiá, ako je aj tie tzv. alternatívne internetové, ako Slobodný vysielač, alebo ja neviem, Infovojnu a tak ďalej, aj textové. No ale my teraz sa zameriavame na STVR. No a neviem o tých útokoch, no teda viem niečo o tých útokoch na pána Michelka, aj viem, že teda boli uh, preložení títo um, redaktori alebo moderátori, No ale už ďalšie pozadie ne, neviem až tak podrobne. Takže niečo sa zmenilo. Vieme, že v tých, tých hlavných, teda v tej, e, tých politických debatách sa pomenili tí moderátori, ale ako sme tu spomínali, nie je to ani zďaleka všetko. To nestačí. No. Takže ešte keď chcete reagovať, potom prečítam ďalšiu, ďalšiu reakciu poslucháča. No tak mne sa reakcia tohto poslucháča páčila. Je to inteligentný človek, ktorý sleduje médiá. No, eh, vy hovoríte, že my nie sme experti. Ja by som skôr povedal, že my nie sme profesionáli na médiá, že aby sme počúvali slobodný vysielač, infovojnu, jedno, druhé, tretie. Že proste naozaj ja teda nemám taký prehľad a nedokážem všetko počúvať. Takže, takže to, keď povie, že nesledujeme tú situáciu, neviem, na, na slobodnom vysielači, no nesledujeme, lebo nedokážeme všetko sledovať. Tak, Ale ďakujem tak. mu za reakciu, pretože e, bolo vidno, že to je inteligentný človek a jeho reakcia bola inteligentná a mala, povedal to s, roz, s rozhľadom a nadhľadom. Tak a prečítajte tú ďalšiu. Ja som celkom zvedavý, čo nám ľudia píšu. Píše Agika, dobrý deň, viete sa vyjadriť k návšteve maďarského premiéra, mali rokovať aj o Gabčíkove, nakoniec sa neobjavila o tom žiadna správa. Zdá sa mi, že Maďarsko nám nezaplatilo dlh, ak ako rozhodol Medzinárodný súd, každá vláda sa to bojí pýtať takú túto dlžobu. Cez hodou okolností viem teda o tomto niečo. Áno, malo sa to hovoriť o, toj, o, tejto, o tomto e, nevyplatenom, <laughs> teda či konkrétne o tomto, ale proste nejak, v nejakom riešení je táto situácia, teda tento proces. Nič viac neviem, ani ja som sa nedočítala ani na tých e, stránkach po maďarsky, čo píšu iba to, že bol určený nejaký ako splnomocnec alebo expert, lebo ja neviem, jaký odborník na doriešenie e, tejto situácie, ale te, to, tohto procesu vodného diela Gabčíkovo-Naďmaroš. Ale aké doriešenie, to som sa nedozvedela zatiaľ, lebo naozaj skutočne nemáme na všetko čas, takže e, nepracuje na tomto, preto hovorím stále, že mal by byť poradný orgán, ktorý by e, sa venoval takým, alebo nejaký, nejaká inštitúcia, ktorá by sa venovala týmto veciam. Takže neviem k tomu viac nič povedať, iba toto, že je to v nejakom procese, ale nevieme zatiaľ v akom. Istotne sa budem o to zaujímať. No, ja sa k tomu môžem, môžem, môžem povedať niečo. E Zmluva Gabčíkova Maroš bola uzavretá tak, že obe strany mali 50-percentný podiel na tom diele ako takom. Čiže 50% Gabčíkova je maďarských a 50% je slovenských a 55% Naďmarošu malo byť slovenských a 55% maďarských. My sme ten medzinárodný súd vyhrali, ale keď to poviem tak skepticky, my sa tvárime, že sme nevyhrali a Maďari sa tvária, že neprehrali. Ano. Že je to v, take, v takej, takej zmrznutej podobe. Ale Maďari vždy naťukávajú to, že polovička Gabčíkova je ich a preto chcú polovičku tej elektriny. Lebo hovoria, že však polovička je naša. Ale naši im, im môžu povedať, áno, dodáme vám polovičku elektriny, keď vy nám dodáte polovičku elektriny z Naďmarošu. Takže na tomto mrzne a v podstate oni nám dlhujú za ten, za ten naďmaroš. Áno. Lebo pokiaľ, nechcem eh, hádzať house numera, ale oni mali podpísanú zmluvu eh, s rakúskym, s rakúskym konzorciom, lebo Rakúšania majú obrovské skúsenosti, majú asi 17 vodných elektrární na Dunaji, tak e, eh, Naďmaroš mali stavať mm, Rakúšania, konzorcium rakúskych staviteľov a keď zastavili, tak oni miliardy, sumu v miliardách eur im vyplatili, vyplatili ako odškodné za to, že odstúpili od tej zmluvy. Takže v podstate, že je to zložitá právna otázka, keď by sme aj my nejaké odškodné mohli pýtať, no ale e, minule sa pána Tarabu na toto pýtali na tlačovke, že, či, že, že nič o tom nerozprávajú. On povedal, nemôžeme povedať, že to sú tak diskrétne rokovania, že kým to nie je dohodnuté, že nedá sa nič zverejňovať. Čo, čo zas ako, čo zas ako chápem. No, ale, ale je to situácia, ktorej sme my na koni a my by sme mali byť aktívni, pretože my sme ten, my sme ten spor vyhrali a my sme dokázali Gabčíkovo sprevádzkovať, keď on, kým oni Naďmaroš e, zlikvidovali, zrušili. Poškodili nám. No, pán poškodili nás, poškodili nás. A, no, ale to je veľmi zložitá otázka. Neviem, či niekto o nej vie, vie niečo viac. Ja by som no, sa keď nevypustili žiadnu informáciu správy, tak nevieme viac zatiaľ. Chcel by som sa vyjadriť. Pracoval som e, na podzemných vodách hydrometeorologickom ústave a mal som na starosti obdobie práve, keď bola výstavba, keď sa všetko okolo toho Gabčíkova e, riešilo. Gabčíkovo Naďmaroš bola sústava vodných elektrární. To znamená, že oni, oni pracovali e, v tandeme. Áno, áno. Tým, že tá Ehm, druhá elektráre nebola postavená, tá nádrž nebola vybudovaná, tak tým pádom ehm, výkon Gabčíka ehm, bol, teda Gabčíkovskej elektrárne bol mm, poškodený od, od prvého počiatku. Je tam 8 turbín a tých 8 turbín malo fungovať ako, keď sa všetkých 8 pustilo, tak mali fungovať ako záťažová elektráreň, teda v období, keď bol najväčší odber e, elektrickej energie, špičkový odber, to bol ráno, keď e, ľudia išli e, púšťať sústruhy a večer, keď išla nočná smena do práce, tak vtedy mali bežať na 8 turbín. Tým vznikla, keď by sa pustili do tých 8 turbín, tým vznikla jedna dosť veľká vlna stúpla by hladina a naplňalo by sa to, to dielo e, v, v Naďmaroši. A Naďmaroš má len 6 turbín, ktoré išli 24 hodín denne. Tým pádom vlastne tá energia bola e, drahšia, e, teda mala vyššiu cenu, keďže mohla fungovať ako špičková elektráreň. Maďari to odmietli, a nepostavili nad Mároš. Najskôr prerušili výstavu a potom ju úplne zastavili. A z toho najskôr sa dohadovali tie inštitúcie Maďarská a Slovenská. E, potom boli niekoľko komisí, pretože Maďari tvrdili, že sú poškodení, nakoľko že im klesla e, hladina e, v studniach na maďarskej strane len taká perlička, bolo naplánovaných 5, v starom korite Dunaja bolo naplánovaných 5 priehradzok, ktoré mali zvýšiť hladinu, spomaliť tok a tým pádom, že by sa zvýšila hladina, tak by sa zvýšil aj tlak podzemnej vody, ktorý by naplňal tie, tie studne, o ktorých hovorili, ale voda tam neklesla samozrejme v tých studniach. Do dnešného dňa sa naťahovali teda naťahujú. Teraz to zobral do ruky nový minister a povedal, že to dá do poriadku. Právne ste e, naznačili, že je okolo toho ticho. Je toho okolo toho ticho, pretože podľa e, mojich čiernych myšlienok to skončí tak, že sa dohodneme. A my sa dohodneme tak, že spravíme e, hrubú čiaru a, a povieme, dobre, čo sme si, to sme si, je tu hruba čiara, nebudeme sa naťahovať, e, dohodneme sa, že sme sa dohodli a uzatvoríme spor. O žiadnej kompenzácii, o žiadnom ničom takom, e, že by nás nejako odškodnili, nemôže byť ani reči. Dokonca tých 5 prieradzov malo postaviť Maďarsko. Ale oni ich nepostavili ani jednu, len sa stiažovali. A nakoniec e, Slovensko vybudovalo jednu priehradsku, ktorou vlastne vyriešili čas toho toho problému spomalili tam tok, zvýšili hladinu v starom korite Dunaja a, a e, v podstate to pôjde nakoniec e, dostratená. E, bol by som milo prekvapený, ale obávam sa, že nebudem, keby e, nejaká kompenzácia z maďarskej strany išla. A o tej elektrine, e, to pán Pavlov mal 100% pravdu, polovička je, je maďarská, pretože tak znela zmluva, a keďže my tvrdíme, že Maďari porušili zmluvu, tak musíme plniť e, tú časť zmluvy, ktorá hovorí presne o tomto. To znamená, že my, my e, dodávame alebo vyrovnávame sa nejakým spôsobom s maďarskou stranou, pretože ak by sme my povedali, že my, vy ste neurobili toto, my neurobíme hento, tak by vlastne Maďari boli na koni a a no, samozrejme, že by povedali však, e, o, o čom hovoríte. Vy neplníte zmluvu, ani my neplníme zmluvu, to znamená, že je to jedna. Jedna je to vybavená vec. Napriek tomu, že my plníme zmluvu, tak predpokladám, že my ustúpime, a ako to bolo doteraz e, vždy a vo všetkom, tak e, hruba čiara to všetko spraví. Som veľmi zvedavý na, na dve veci, čo urobí náš minister E, životného prostredia. Ako dokončí vodné dielo, teda tú zmluvu, ten spor Gabčíkov Nadmaroš, ktorý sme my nevyhrali. Dopadlo to tak, že um, Európsky súd povedal, že, alebo medzinárodný súd, neviem teraz presne ktorý, povedal, že dobre, um, Slovensko je v práve, ale dohodu necháme Dohodnite sa. Dohodnite no. sa. A keby ste sa nedohodli, môžete sa vrátiť zase na... A my vyriešime tento spor za vás. Eh, my samozrejme sa nevrátime naspäť, pretože to by nebolo politicky korektné a dohodneme sa s tou hrubou čiarou. Toto je jeden problém Gabčíkovo a druhý problém, ktorý ma zaujíma u ministerstva, ako to skončí s tou baterkárňou. Lebo, mm-hmm. lebo stále sa okolo toho rozpráva to, čo sa deje tam na tej, na tej fantastickej eh, zemi, namiesto toho, aby išli dotácie pre polnohospodárov, ktorí chcú pestovať eh, na tej zemi E, plodiny, tak namiesto toho sa tam bude stavať takáto nezmyselnosť. A je to podľa mňa vyslovene v rukách životného prostredia, pretože prídeme o pôdu, prídeme o, o vodu na tom mieste a, a škody e, zostanú zase na našich hlavách. To znamená, že škody bude, nebude platiť minister, ale budeme platiť my ako štát, teda my ako občania. Ja ešte poviem k tomu, k tomu Garčíkovu Naďmarošu, že ja si myslím to isté, presne to isté. A ešte mám podozrenie, že Orbán to teraz práve plánuje vyriešiť, keď my sa cítime a poklonkujeme sa Maďarsku, my sa cítime im dlžní, alebo potrebujeme Maďarsko, hoci zároveň oni potrebujú Slovensko, ale teraz je najhodnejšia chvíľa, čiže teraz sa to oni snažia, budú snažiť vyriešiť presne tak, ako ste to povedali, pán Pavlik. Určite, že my nebudeme pýtať žiadne peniaze a Maďari istotne nám nezaplatia a už vôbec niekedy nikto od nich nič nepýta. Nevypláka, samozrejme, stále, stále že... len vypl... Stále len vyplakávate. Už tá relácia je len o vyplakávaní. Však ten spor, sme, ten spor sme vyhrali, lebo Maďari chceli, aby sme Gabčíkovo zbúrali. Oni išli, na sudca išlo s tým, že oni nás žalovali, že sme nemali právo postaviť samotný sami od seba z vlastnej vole Gabčíkovo. A súd nám dal zapravdu, že sme ho mali právo postaviť. Takže to, to, to je, tam dostal, boli na hlavu porazení. Takže, takže E, takže e, a nevyplakávajme, že určite sa naši pokakajú a rozplačú a ufňukajú a osoplavejú. Uvidíme. Prosím, no dobre, Pavlo, to je môj názor. Pavlo, ako sa to prejavilo, že boli na hlavu porazení? Z ich strany, ako sa to no, no prejavilo? No v tom, no v tom že, sme ho ne, že nám nebolo nariadené ho zbúrať a že ho prevádzkujeme a že na ňom zarábame. Tak sa to prejavilo. Lebo oni, oni išli na súd s tým, že žiadali zbúranie Gabčíkova. No, e, ja hovorím svoj názor, čo očakávam. A to je buď kritika, alebo je to pozitívne, negatívne, ale očakávam toto. To je fakt. Nemôžem povedať, že očakávam niečo e, dobre, keď neočakávam. Hej, to je moja predpoveď. Či je to už E, také lebo onaké, ale ja si myslím toto. Samozrejme, že bola by som najradšej, keby sme sa postavili sebavedome k tomuto problému a žiadali to, čo nám patrí. Samozrejme, že by som bola za viete, to, to je jasné. Viete, keby, keby sme boli takýto uf, uplakaní, ufňakaní, ubedákaní v 89. a 90. nikdy by sme neboli Slovensku republiku založili. Vždy by sme si boli povedali, a však Češi nás oklamú, a tak to nebude dobre, a však to zle dopadne. Keby sme takto rozmýšľali, tak nikdy Slovenskú republiku nezaločíme, moja generácia. Ale my sme, išli, my sme išli s presvedčením pozitívnym a s pozitívnym presvedčením, ktoré sme presadili, sme republiku založili. A musíme hľadať politikov, ktorí majú pozitívne presvedčenie, pretože ty niečo potom dokážu aj pozitívne urobiť. No ale rozmýšľa takto naša vláda alebo súčasné politické vedenie? Viete, viete, ja vám poviem. Lebo zatiaľ to tak nevyzerá. Či hej? Fico, Fico je človek, ktorý musí ako baletka po špičkách chodiť po zaminovanom poli a keby spravili jeden krok vedľa, tak je ano. zničený. Tak Presne je zničený. Tak. E, Spomente si na hviezdu Matoviča, absolútny víťaz volieb, zbožňovaný, zbožňovaný Bruselom, zbožňovaný Amerikou. Kúpil, kúpil e, Sputnik, za týždeň nebol premiérom. Za týždeň nebol premiérom, len za to, že kúpil Sputnik. A Fico sa musí vedieť vystrihať takýchto krokov, ktoré mu zlomia krk. No ale iní lavírujú, nie iba naša vláda, aj iní lavírujú, takže každý má nejaké, nejakú pozíciu na, to, na, toto, na akékoľvek presadzovanie, takže no. Veď dúfajme, Dobre. <laughs> dúfajme. Dobre, ja, ja, sa, ja sa s vami lúčim, lebo som hovoril, že o 10 minút skorej odídem. Majte sa Ďakujeme krásne. za účasť. A viacej životného optimizmu. Dovi. Do počutia, ďakujeme. Do počutia. No, takže ešte ja poviem na záver e, to, čo tu ešte mám tak v poznámkach pripravené, že tie dve dve alebo jedno rádio Patria, ktorú ste spomínali na začiatku. Aj. Ono sa, e, tiež som tomu moc nerozumela, tak je to tam uvedené na stránkach STV, že ani, ani neviem to celkom, jak to, jak to zaradiť do tej štruktúry, lebo všetko je tam také poskrývané. Jedno rádio patria je v Bratislavskom štúdiu a jedno rádio patria NEV, to neviem, čo má znamená, či nev, lebo neva, lebo rieka, lebo čo to má byť, neviem, jednoduché Včko. To je, tam je štúdio e, v Košiciach. V Košiciach sa vysiela v, neviem, šiestich, lebo koľkých jazykoch národnostných menšín a to, čo je e, v Bratislave štúdio, to sa vysiela iba ako celo, plnoformátové vysielanie v maďarskom jazyku, samostatne. 24 hodín. Takže toto som myslela, som vás doplňala, že tam sú dve tie, tie, tie štúdia. No ale aspoň skrát, skrátke poviem, že máme len 9 minút do konca e, relácie. Uvádza sa na stránkach tohto rádia Patria, čo je dosť podstatné, čo sa tam vlastne píše a čo sa vôbec, e, <clears throat> ako funguje toto rádio. Uvádza sa, že je to rádio pre všetkých, ktorí sa cítia byť doma to hneď vieme odčítať, že toto je e, heslo, ktoré sa najčastejšie používa, lebo citovo vidiera, hej? že citovo vidiera ostatných Slovákov, alebo to ostatných nie, e, teda inej národnosti, alebo teda väčšinové obyvateľstvo, že musia sa cítiť ako doma, to je prvoradé. Však to je v poriadku, len už ako e, má to svoje súvislosti. A teraz táto programová služba e, nie je len gestom a formálnym naplnením litery zákona, ale predstavuje o vysielaní hodnoty, ktoré obohacujú ako Slovensko, vlast Slovákov a neslovákov, ale obohacujú aj e, univerzálnu európsku kultúru svojimi špecifikami, aké nikde inde v tejto podobe neexistujú. Radio Patria vysiela v maďarčine 84 hodín, v ukrajinčine, rusínštine, rómštine, hej, nemčine, polštine a češtine 14 hodín týždenne. Maďarské vysielanie rádia patria aj plnoformátové samostatné vysielanie, e, vysielanie pre ostatné národnosti aj pestrým prúdom informačných a kultúrnych programov na vlnách rádia Regina. Rádio Patria je e, programová služba, vďaka ktorej je, sa asi 700 tisíc občanov Slovenska s iným ako slovenským rodným jazykom môže cítiť doma. Hej. Toto je... E, len sa musia cítiť ako doma. Doma ako človek, ako obyvateľ mesta, obce, ako občan krajiny, ako spolutvorca hodnot v krajine a samozrejme ako poslucháč vysielania vo, vo verejnej službe. Predstavuje hodnotu, charakteristickú, charakteristickú pre slobodnú a demokratickú krajinu s pestrými a slobodnými médiami. Tak to je toľko, čo sa teda píše na, tej, na, tom, na stránkach tohto rádia. Ale nebudem to už rozoberať. Ehm, o čom sa to vlastne hovorí, v akých súvislostiach by sa to dalo, lebo chcem poukázať na niektoré relácie a čo ma tak úplne zarazilo, je, že dosah tejto patrie Neviem, ako fungujú tieto dosahy, ale vieme, že napríklad maďarské médiá majú dosah takmer na celé Slovensko, <laughs> pričom Slovenská verejnoprávna televízia nemá dosah ani pre, e, ja neviem, 30 kilometrov pre Slovákov v najväčšej slovenskej dedinke Mlinkoch, v Maďarsku. Nemá dosah a žiadajú o to už neviem koľko rokov a jednoducho nie je e, nikto ochotný to vybaviť, aby teda mali tam slovenskú televíziu. Oficiálne majú to kaďako na čierno a tak ďalej. Takže keď teda si chcú pozrieť, takže aj tuto vidím veľký, veľký priestor na, na rezervy teda. No, Slovákom v zahraničí nevieme poskytnúť e, vysielanie z verejnoprávnej televízie. Samozrejme dvojazyčná adresa Bratislava Pozony. Neviem z akého titulu zase. To je všetko na verejnoprávnej e, e, e, na stránke verejnoprávneho média, lebo Patrias patrí pod verejnoprávne médium. A teraz tam sa nedočítate, že čo to je, ako to je. Toto myslím bol tiež preklad, alebo niekde som to našla skryté, tento text, čo som čítala. Ale kde sa tam uvádza, uvádzajú Hm, informácie, správy o tomto, o tomto rádiu, tak to nie je slovenčine. Takže sa nič nedočítate. Majú tam rozdelenia do rôznych oblastí a čuduj sa svete, medzi tými kolónkami alebo teda podoblastiami sú, ja neviem, ako býva zvykom, domáce, zahraničné a ja neviem, aké ešte kultúra. A je tam kolónka Robert Fico. <laughs> Netuším, to som ešte nepočula, nevidela. Verejnoprávne médium. No tak viem si predstaviť teda, že nie je tam zatiaľ nič, alebo nie, nie je už nič, neviem, momentálne tam nič nie je, ale je to zvláštne, aby dali kolónku <laughs> vyslovene na takéto konkrétne meno. No ale nie, nie, myslím si, že tam niečo teda je, e, by malo byť, alebo v budúcnosti bude niečo teda mm, pozitívne. Takže keď to keď to, toto všetko sa deje e, ako verej, vo verejnoprávnom médiu, tak je to minimálne pri najmenšom ako zvláštne. No a je tam vytvorený pod týmto rádiom patria aj ten tzv. podcast, čo je zvuková nahrávka pod názvom Hatuma. To je... E, musím toto zrušiť telefóny ako na potvoru teraz, keď máme reláciu. To znamená, že e, je to skrátka ako e, maďarsk Maďari za hranicami alebo v zahraničí. Pres, presnejšie to teraz nemám e, pre, preložené. Niečo v tom zmysle. Takže hovorí o Maďaroch za hranicami Maďarska. Nie len pre Maďarov za hranicami Maďarska, teda takto nejak to má byť, akože vysielanie. A teraz traja redaktori zo Sodnohradska Vojvodiny a zo Slovenska analýzujú politické procesy, každodenný život a spajúce body stredoeurópskych národov. Takže zase tu máme tie stredo, stredoeurópske národy a zase tieto e, typické e, časti rôznych štátov, ako Sedmohradsko, Vojvodina, teda tieto časti. E, zase tu treba čítať to tak, že zase sa to deje pod nejakou koncepciou že takto presne sa oni akože stretávajú. Akože na pohľad to nevyzerá nejaké nejaké e, nebezpečné alebo rizikové, alebo nejaké, čo by sme mohli spochybňovať, ale v podstate vieme tie súvislosti. A to všetko vo verejnoprávnom médiu. No, um, konkrétna relácia, napríklad keď som si pozrela maďarský magazín, tak zase tam je celý taký titulok, že sme tu doma, alebo sme doma, tak uh, to je, to je um, hovorím také citové vydieranie. Tam vedia spraviť tie národné farby. Titulky sú zelenom. Uh, E, samozrejme, už Fervidek sa už odučili používať na, v týchto reláciách, ale, ale zostalo tam ako e, tie historické, používanie historických e, bývalých geografických území ako Matušova zem alebo Žitný ostrov používajú, takže toto sa tam stále ako opakuje. Takže to je len taká, taká správa o tom, že čo sa deje ako všetko pod hlavičkou STVR. Ešte na záver by som potom povedala, čo asi by sa mohlo v tejto veci uh, e, vyriešiť alebo postúpiť. Povedzte ešte vy pár, pár vied a potom musíme záver povedať. Ja len e, <clears throat> dopoviem, čo ste začali, možno, že z druhej strany to poviem. Všimnite si, ako Maďar vo svojej pozícii, to je jedno, že kde je, či je e, v rozhlase, alebo na miestnom úrade, alebo na pošte, alebo robí prievozníka niekde cez e, Dunaj alebo Váh. Pozrite sa, ako dokážu oni perfektne tú národnú otázku, tú národnú myšlienku, tú národnú príslušnosť e, vštepovať každým jedným slovom. Nič urážlivé, ale dôsledné. A my toto nedokážeme. My, my natočíme film o, o 20-násobnom vrahovi, na to máme, ešte ho pošleme na nejakú súťaž a ja neviem čo, ale nenatočíme pravdivý film o Štefanikovi. E, nikto nepočul mm o, o, napríklad o Rasticovi. Opýtajte sa e, žiakov treba zo strednej školy, či vedia, e, čo to znamená, keď sa povie Rastic. Určite e, ani nepipnú, že, že čo to bolo. To znamená, že nám toto chýba. Nám chýba minimálne 100 rokov zvrchovanosti, 100 rokov vlastnej vlády. E, teraz sa dostávajú k moci od prvej chvíle sa dostali k moci ľudia, ktorí, myslím si, tí, čo sa dostali do prvej vlády slovenskej, tí, čo cítili to, to národné povedomia Mali Pán Pavlík, to... musím vás prerušiť, lebo... Končím. Ďakujem za pozornosť. Teším sa na ďalšie vysielanie. Ďakujem a ja, ja ešte poviem, že tá reciprocita tá je veľmi dôležitá e, s Maďarskom, takže toto je na, na jedno z riešení. Takže dnes s vami boli hostia páni ešte pán Pavlo, ktorý už odišiel a pán René Pavlík,